yo creo que el problema está en que amparándose en la inviolabilidad ha habido aquí un ejercicio y sigue habiendo un ejercicio de regateo a la justicia. Alfredo de Miguel, exdirigente del PNV de Araba, se sienta en el banquillo de los acusados. Nadie pudiera gozar de una inviolabilidad y que todos, si realmente somos eh, iguales ante la ley, todos también debiéramos practicar el ejercicio de transparencia y de honestidad. Creo que es absolutamente necesario dar cuenta también ante la sociedad de todo lo que se haya hecho. Junto a él, los exmiembros del PNV a la vez, Aitor Tellería y Coldo Chandiano, acusadas también las esposas de los tres, así como el que fuera viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco, Guruz Larrañaga. Pero creo que es absolutamente necesario ese ejercicio de transparencia, de honestidad. En total, 26 personas y una petición por parte del fiscal jefe Josuiz Aguirre, de 54 años para el principal acusado, Alfredo de Miguel. enteratu altzea. Zertaz, gamusinoen prezioa berriro igo dela? Ez ez ez, gure baiaran iratza berri bat hasiko dugula. Abai? Eta zertaz doa, slow foodi buruzko podcast hoietako bat izango da. Baizea, ez Bigfoot ez da prostataik, hau benetako irratsaio bat izango da. Ertziok du izena, zuzeneko emisoakin da guzti. Ertziok, aila hostia, ze ona, ederkiziok, Eta zer egingo dezue bertan. Ba naste borraste bat izango da. Elgarrizketak, musika, gomendioak, berriak, kontrainformazioa, pixkat denetarik joediko dugu. Eta guzti hau gaina umorearekin Dira Batzuetan serio jarriko gara! Ertziok, ileko azken ostegunetan gaueko amarre dali kabera. pintxo boteko espuela gurekin, zintzilik irratia. tú, men. Ah, sí, al, al frío. Hombre, eh. palo seco. A palo eh. seko. Arkeztu, kaixo ezakizet. Vale, barkatu. Iaia bete bat, tapiko. Ez, genula, ez genula egiten racha yo hasta, Hemen ertziok. Bajo Se me demora pasagea. Eh, vete. Ya vete tapico ya, eh? Pico, Piko, Pico se matecoa. El pico... ¿Pico de gaviota o pico de cigüeña? Pico de los 80... <laughs> Pico, uh, pico de farlopa, uh, pico de oina, pico de... Eh, de pico. caballo. <laughs> <laughs> Bueno, bueno ba, hemen gaude, ez? Hemen gaude eta portute bai. Pero, Eta fizikoki ba, gaude ere bai Eta zio zura itale bai, bai. Fizikoki. ki, gaude virtualki, ba, gaudela fizikoki Batutan metafizikoki juten geha pixkat, eh? Bai, bai, Metan me, Metan Metanfizikoa Metanfetafiziko Bai, bai, uh. bai, juten zaigu pixkat Bueno, onjo eta puntxo <laughs> Zein ekin du aurkezmena Ba, eh, zu itzaitagatik. Ja Bueno, ba, hemen ditugu gaur gonbidatuak. Lengo saioan eduki genitun gonbidatuak, horretako talde, musika talde, talde batekoak. Eta gaur, oasoaldea bizkat bere ganatuz, dakagu hogei mila eguneko kode postea dun herri batekoak, baina horretakoak ez dienak. Zein beste herrik dauka hogei mila eguneko da posteak? Lehenengo ditzen duenak! Ez, eh, broma, broma, broma. Gabiarrota. Gastaño, mm. eh, eh, eh, ah, ah, Gaztaño, errepublika dela. Hori da, hori da. Beraun. Beraun <laughs> baita ere, ah, Daukate bere frontoia eta beraun, osakidetzako... Beraun da dia independiente, daudelako independiente. Oh. Independiente. Independiente <laughs> de acá, <laughs> suspendiente. Es que es la la indepierciña. ¿eh? Había agua, no? vaya su tema, en erreka bai. Erreka dakate, ¿Eh? bai. Korkoi asko dituzte. Baita ere. Korkoia, Corcoya kondokoa dos se supone. agua se supone. Xago, izkoko bakate eh? <laughs> ondoko bizilagunen artean, eta buen artean. Tani aspalian ez zautzen. gu erdian gaude, hori ere egia tokatu itzaidan, justu gero, elkarizita egin diegun batzu hor dire bizitzako urte batzu pasaitut, eta hauen herrian ere, bai, zautzen, eta hor pike, Ezagun dugu nola ditzen dien elkarri, o... Bai, ez? Nola. Bueno, jaizki ba, bat, hauek... Batzuk beste hoi, korrokoiak bai. ditzen diote. Korrokoiak. Eta beste, besteak beste hoi, lezorratak. Ah! bere, bere garaian. Eta akats bat egiten badute, lezu oh. errata. Edo fede etarras. <laughs> Bai. Bueno, eh, eh, hauek zerrikoak dira hor A ber... Oi eh! <laughs> hartzun! Foi hartzun! Oi hartzungo! Foi hartzungo! Lezo, lezo! Lezo! Lezo! Bai, bai, Zintzu daude hemen? Eh, ba, uste dut, <laughs> no, bedera beraiek, aurkestia ba, ez, beraien bai, burua aurkestia. Baina, ez dutuko baino. Kaixo, bueno, kaixo. Ver, zuek, zuek aurkeztu, zuek zarete ezagun ezagutzen ze zutena, eta ni nago kristalian beste aldean, tío. Ez dakit. Ni hemen kristala, kristala konsumitzen, oi. <laughs> aurkeztu zen burua. Bai, bueno, gu gonapeka taldearen partez gatoz, eta Eta bueno, guk gure mote mote propioa jarri ditugu, gure izenak ezingo do, ezingo ditugu esan imaginatzen dut. Así que ni pertsonalki tata naiz. Tata! Tata! Tata! Ni gonapekako abeslaia eta gitarrista eta nerekin hemen. Bueno, ni Astra naiz ta bueno, basujolea naiz. Astra! Astra! Eta ba, bueno, mil esker zintzilik irratikoei honeak hartxagatikan, eta lehenengo aldia da hemen egon gehala, oso ongi dakate montatuan, nahi basuta etorri, eta eta mila esker, benetan. Zue, zintzilik! Eh, eh, Ze jatorra, ongi eh? <laughs> Eh, publizitate ona, eh, mesedez? Hori da, eta gu publizitatean kontra gaudela, ojo. Eh. <laughs> Ja, ja, Baina, barne publizitatea, barne publizitatea baldin bada, atos gaude. Bai, Baina, hau ez da publizitatea. Hau ez da publizitatea, hau da, la rosa botatzea zuge burua. Eh. <laughs> Ves? Egolatrismo bai, puto hori, eh? Pixat, bai, pixat, Un hartu inberda. Bueno, bueno. Muguruzismo, pixat. Muguruzismo. <laughs> Capitán Euskadi. Edo agian bez, gero agian ahi Ua, eh. es que... Eh, gero hago, ziko dugu, ez? Eh. Bueno, apuntatu Egin degun, hilabete honetan, berez Bai, baina agian apuntatu ze, agian Eh, komentatu gero una zara, bergura esmoa entzule, eh? Zan, <laughs> ea, ea, ea, ea, ea, denbora pixka te respetatzen ditugunez, eh? zerbait? Bueno, Zena, ba. bueno. denbora faktura pasatzen digunez, ba, bentsaku, tratatu behar diogu best, Ibarekin Faktura, eskirik ez Iba, iba Baina nire, bai, deina gaiago Zuri, zuri, faktura ez Fraktura Fraktura, zuri fraktura de tuetano, de cerebro, eta neurona dazka frakturatuak, joak. bai, bai, neuronak, ikusiko ez zutenua frakturatzen dien neuronak, eh? Ikara garria da, eh? Espero dut zure adikera eh? iristea, eh? eh? Oe, eskerrik asko. Bumerra, ah, naiz, eta Espero dut zuen adinara iristea, noiz behin. <laughs> Beste dikzita batean. <laughs> bueno, ba, komentatu deguna da, ba, bueno, ba, piskat aurkezpena egingo genula, hola, piskat azkar batean, bueno, daukagu zerbait eh? E, hau da, gonbidatuak eta ere, aipatzea, zer egin dezuten, zer egin degun. Da, hain bat denbora pasa gabe gu hemen bildu arte eta zein degun. Zein dezute? Gauza gertatzen dira. Zertan egun zarete. Herri eta baiara ontan. Dai, bai, dai. Ikasten egun zarete hori badakit. Hori beti. Eh? Gu beti, gu beti gaude ikasten dugu guztian. Mm. ere, eh? <laughs> Bizitzaz ikasten. Bai. Ikasten. Diz ikasten ikasi, ez? Ba, oia. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Bai. Bai? bai, bai, bai, bai, ez? Bai, bai, bai, bai. bai ne hau ba, Ze, ze, ibilizarete, zertan? Mm, e, e, erabaki bardet, ekintza bat, ez? Ego nintzen, e, ando bainen, mobility irizarreko mobilizazio batean, inzituzten kontzertu batzuk, ando gaztetxean, ah. e-mobility hauek irizarkoa gaude greban, edo zeuden, uste, ja greba bertan bera Uste, topatu nintzala batekin, eta ja bukatu dutela, uste, akordio uste... batera itxi direla, bai. uste bai. santziala, Bai. Eta hori da nire hilabeteko ekitaldia. Eta zen un grabatu ezer, ez da zer, ez da. Eh, ez, hor, ah, egon zen. Errateko arra, no, eh, palo batia. Ah. Egon zen, Juancho Arakamaren <laughs> kontzertu bat. Hala, oeratu zilen berarekin? Jo, ba, Arakamba. Oso Arakamba, Juancho. Oia, bere amak esaten zion atxikitatik an. Eh, no? zein den bere ama? Juancho, venga, Eta Bakizu zein den bere ama? Epaitzeko asko bai. dukak. Ba, Jueza de bai, bai, Epaia, epaia. Epaia, Garbiñe Garbine biurrun. Bai, bai, bai, bai. Eta bera nahi da nikotinakoa. Beste talde bat. Mm, jode, eta nikotina, nikotina, eta bere ama dena garbitzen, Garbiña, garbiña. nikotina arretzen bestea garbi. Eh? Eta, eta Oba. bestea, botatzen, Juan, txo. Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, a la cama. Eh, <laughs> Eta gero Juanchorekin historioa kontatu barret, baina gian gero kontatu Gero, apuntatu poligrafoz bukarako. Bai, Juanchoren, Juanchoren historia apuntatu goet, eh? Vale. Juancho Muguruza Berbi, deituko diogu. <laughs> uh, is the new. Eta zuen zein dezute? Zein dezute zuek? Azkeniko hile betean. Bo, bo, bo, bo, ba, egia zan... Konzertuak jodezute, zerbait? Ez, ez, ah. bertan, dizka igo, Hoi izan daiteke taldearen mm -hmm. resumen hau entxe bertan, eta ni ikasi, ikasle zikin bat bezala gazte izen <laughs> ikasi, ikasi. Eta ia bukatu dugu, hasi ondo. Ongi, ongi. Mm eta nire kasuan, ba, bueno, lanian taula, baina, bueno, baina arte ezin izan ditugu kontzertuak eman, beste faktore asko horren gatikan. Baina, bueno, eh, torkizunean emendikan hilabete batzutara egongo gea jotzen, hasi que lasai. Osea, ez bai, eh? parkarrikan disko aterako eta horri atuko gehala. Osea, ez, udara honetan jotzeko mehatxua luzatzen zute emendikan? Udaran ez, gu gehan negukoak. Ah, bale. Kontrakoa gea. Kontra da Oie, gustatzen zaitu, bai. Oso, ondo. Osea, kontrabajo. Dale, ke. Bai, bai. Zinez, zuzu, keko? Ni, bueno, gauza gutxi, dago txegi, Zain ikasti asko, asko ja nire mm karrera bukatzen. Eta geho itzaldi bat eman nuen, e, nire bulegokidekin, e, zuzen atzerritartasunari legeari buruz. Zuki eman zenun itzaldia? E, nik zatitxo bat eman nuen, e, gizarte ezkuntzako lehenengo mailako ikaslei. Bueno, ah, bueno. Ez da enun grabatu izaldia? Ez da enun grabatu izaldia? Bai, bai, e, hori bai, hori bai, hori bai, hori bai, hori bai, hori bai, hori bai, hori bai, hori bai, hori bai, Ah, Arrano Charrak. Omen eh. Arranoak dia er, eh, erreportero. Erreportero. Arranoak. Arrano Arrano. Arrano Marrano. Ay, se queña. Oye. Bai, bai. Eta, kafra, zin ez Pues nik uste tiztena izela bakarra grabaga joa eraman <laughs> duena junten tokitara Eta eraman ez zuzuk? Pues gaur, entzuko jugu iru audioak adibidez, ba, horrego nintzen <laughs> Zuriak dia, bai Ba, igande honetan jo nintzen jaizkibelera, mendi martxa antiunitarista zegoela, beti erreferentzia izateko, lezoko ekañeko, bueno, edo pentekostea zeitzen dira, ez? Mendekosteak. Bai. Edo, oia, edo mendeko. Ba, mendeko, tasuna. Ba, Euskeraz mende, mendeko tasuna. Pen, me, pe, pende. Pende. Pende jo. que pende. Es que depende del idioma. Depende costes. depende con quién te acuestes. Bueno, va, ba, Junitza. Con no. Eh, escribe con cama. Ona, ona, ona. bueno, Eh, jaizkibelgo mendimarcha antimilitarista, uste ya la mala seiz azpi urtea, ya no ta bos ezakit. Bueno, eh, referentzia da, lezoko udaberriko jaiak aurreko direnean, ba, aurreko igandean izango izaten dela beti. Eta horbeti aldarrikatzen da, ba, jaizkibel dagoen gero entzungo dugu, gainea, campo de tiro eta ez bakarri militarrak, hor eski orain gobarria zibilari ere bai antzadenez eh, utzi diete sartzen. Gero eta gobarria zibil gehiago hango bizilaguna baserritarrak, gero entzungo dugu, eh? Uste, ai no, ai, audio ontan ez dago. Beste audio batean, zintzilikeko webera igoko detena, aldetenean. Zintzilik.net. Horentzuten da, bai, eh, bestela gero gaiatortzen dean. Pues bueno, gonintzan hortan, Baitare Pontikako bizilagunen ba ofizialeko alokaiuko etxekoe ba jarraitzpen bat e, nola bizilaguna dia ba hor parean dazka denez pretsaurrekoa egin zuten larun bat hontan hemen baitare grabagailoa eramanun grabagailoa utzi dion irratiko bati oso interesgarria izango den Joseko Kousoren hitzaldi horta mhm. hori mm Ukrainari eh, buruz e, Ukraina eta egotzen egun zaintzun eta hostia ba sekulako buah kristo kontrainformazioa Eh? eh? Mikel Azulo? Ez, eh, ah, ez, ez. Eh, Gaztainoko e, lokalean? Ez, hemen, biteri es, kalean dagoen reina aretoan. Ah, reina aretoan. Eta gero ze beste gauza grabatu nuen hortikan, eh, pues hemen dagoen beste bat, e, zein da, eh, Ah, ta, claro, bixi, bixikoei, elkarizketa egin. Gero, gero, gero, bai, bai. bai. Hauen txeko lanak, eh? Plaster jarriko deguna. Txeko lanak inda, eh? Bai, eta pitartean paranda pixkan. Hau nivela. Eta bat, oh, mendekoste, mendekoste azte buruan aurretik beti-beti izaten dira bai, horretako auzoko jai batzuk. Ah, claro, es que vos viñan ah, amigo! ¡Ándale, güey! ¡Pregunta de Nauzón! Ah, ¡A la verga! ¡Opa, guasen vergarara! ¡Hola, vergara! ¡A la verga! ¡Vergara! ¡Vergara! ¡Una a la verga! ¡Vergara a la verga! vergara vergara una la verga a la verga vergara E, eh, primera pasa nun, eh? Ba. Pena, denbora gutxi. Nego nintzala, lagaron batean Gomito, jumbarri ba. zuten DJ Kras Irurogei eta bost eh, Barril garagardo erosi zituzten eta berrogeita bost Oztira lehan bakarri Ean ziala Bai, bai, eh, gu jun behar izan ginen Beste leku batean e, e, Zerbeza askatzea Ze zinezkoa zan Zerbeza eskatzea. Hain beste jende zegoen Jun ginela biterira Ba zerbait hartzea eh, Egon ginen ordu Ardi txoiten Eta ezin genula eskatu. Eta larun batean jun Makrora eh, intzuten eskaria agurtu zelako, eh, bai. Joder. Larun de emergencia al macro. Osa, macro eskaria. eskaria macro eskaria, bai, bai, bai. Pasada, tu. Gaztañeko jaiak kontuz. Ah. Bueno, herrera no, <laughs> eskori gero kontatuko. Bueno, herrera, zagar, potato. Hori, hori gero bukarako, txiko, eh, bai. bueno, gora, gora pekako ajoengo dianian, hor bai petatuko dela, eh. <laughs> Ah. bueno, gaztik, tanola, justu iritsi gean, aipatu dugun minutaje hortara, ordu laurentxo badara gomogunez, Pero, pero, justo iritsi idea Nenengo bai, bai. aldia! venga, venga, de este va, eh, de este va eh, Nenengo aldea, iriste en gala minuta jera, eh Baina ya chalo ekin pasagea Ay, ah, chalo eh, <laughs> Pues bai, lagunok, bai patu degun bezala Bueno, don ibanen Ba, bixi, bixi kultura elkartea badago Eta ipatu diatenez, sei urte gehi, ken bat Justo, bimila hogeian ezin izan zutela e, ospatu ba, herriak ekimena edo ekitaldiak edo ospatzen dute, e, bi asteko sekulako e, programa da, eta ba, bueno, aurtengo gonbidatua Irlanda da. Eta gainea, pues, bueno, ni, batzen ez justo e, Irlandan egon intzala, 2000 meretzian, pandemia torri baino lehen, ni azken bidai izan zan, bai, ipar Irlandan eta ego Irlandan. Tango jendearekin hitz egiten, ba, hori somatzen zuten. Aber, Brexitaren ondorioan abaitzen zan, independismoa igotzeko, eta kasualidadez, ba, duela azte eta erdi, e, izan zirela, sinfeinek sekulako zea, e, maitzak lortu ditu, Ipar Irlandan, hori historikoa da, Zipa Irlandan beti normalean, ba, alde ingelesekoak, unieska ditzen diotena, izaten dia garaile, eta oso, bueno, ba, demoraldi, ba, ez dakit, ba, interesantia eta baita ere, ba, bueno, etorkizunari begira, ba, oso ba, esperantzaz betetakoa. Bai. Ni behintzat, dako bango lagun bat, galikoaz dakien ere bai, eta esan zian, ba, oso interesgarria datorrela asuntua. Berez, ba, kasualia izan da, ospa, <laughs> aukeratu dute herrialde hau, eta nahi baitzute, ba, entzungo dugu... Eta gero, e, bat, <laughs> gehiarekin zer ikusia daka, eh? Nondago bizi-bizi berez? Mepin. Mepin, bai. Plazan eh? Bai, e, bus parada nor. e, ah, pla, plaza horretan. Bai, bai e, eh, farmazia dagola eta... Ah, bale. Gambara. Bale, bale, bale, bale. Eskaiera bai. batzun azpia. Dekan duda lehen gugunean. Bale. Eta, entzule, adi egon. Adi egon, zelkarrizketa horren ondoren, Esango zerbait gertatuko da. Uh! Uh! Agian, E, agian jendeari gogoratuko diogu irratiko telefonoa gazpare? Ondoren, ondoren. Bai, ah, orain bazpare? Orain, nik orain. Bai. Ez dakizute buruz? <laughs> Bai. Eh. Ha, bora, Genekan kuña bat, genekan kuña bat. Bota ziera, bota Bai. bota ziera. Behatzi lau iru. 0 lau, zero zazpi Ez, ez, ez, ez Uau, gumer Bos bi, zazpi lau, zero zazpi Neurona, neurona, gumer, neurona Dina, dina, bat izatea, dina Tentei, xein, xein Bai, zazpi lau, 0 zazpi A ver, la uno, denbora in barzute ematen du hau, dio, me cago la leche. Juntzer bai kontatzen, oi, kari, zai, Ah, bestela, eh, Harry, eh, mobiletik, konektatu auxiliarra. Ez da kazu Bueno, eh, kontatu ez pixka bat, eh, Irlandako egoera soziopolitikoa <laughs> zein, eh? Nena, kasualitatez, gure azkeneko bidaia Irlandara izan zen, eh? Non egon Eh, sea Dublinen, bertan, bai, egoaldian. Mhm. Jendia oso oso erua do. Pero noiz, es, bai. eh, orain dela gutxi. Ah, oso orain. Ah, bai, bai, bai. Oso erua, oso herua ze zentzutan. Gasteria, eh, ibiltzen jun eta gauza gotzen jendiari ta hola, bai, bai. Ah, bai eh. Ez den ikusi holako jenderik. Giri, giri home. Ez, ez, ez, ni ez, ozien amasei urteko ah, <laughs> bai, Galarru eh. batzu botzen tipulak jendia bai, bai, bai. <laughs> Piskak juli ganen <laughs> Bai, bai, eta jendia mozkorra ondo Bai, ez azkenetan, eta, Bai, bai, bai, joe, bai, eskola da, eh Nik eh, bitan bai, naiz ah, eta Aztuko zinane, bai, ez eh? Bi aldizago naiz eta mm. ...naiko garestia eta jendia gartzen ditu osteo mozkorra Bai, bai, bai, bai, eta musika bai, zuzenian beti Bai, bai, da, polita Bueno, bueno Bumerral, bumerral lortu du Jerrika, ez que, claro, bumerral bakarrik Konpontu nia kasetekin Eta, baina, eta boligrafo diri gabe konpondu dut, rebobinatu dut eh? O sea, que... Venga, horrein bai, horrein bai, venga, venga. Arkeztu berriro, zer entzungo dugu? <laughs> Uri, <laughs> bixi-bixi ekin egizan dako elkarrezketa. Arrapatu nazu, justo. Momentu batean, nahi baitzu, besape altxatuko izu. Arrapatu eh. zaitut, bixi-bixi. Bixi-bixi, bai, boxo-boxo, ega. Eurri! Eh, bueno, kaixo zintzilikatuak, gurekin daukagu beste aldean eh, eta bera da bixi-bixi pasaiako elkarteko kidea. Kaixo Joane. Kaixo Joane, Ondo emetxe gaude, zuek ze moduz, landa lan, prestatze, prestaketakin? Ondo, landa lan, da dena prestatzen ja egitaz eta berazten den ja, ja dena ondo juten den pixkat. Irlanda gora herriak eta Irlanda euskal herriako ah, bi hauek. Haize, handa. Haizu bat, bisi-bisi daramazute, aipatu diazu, bueno, sei, bos urte sei e, egiten eh, olako gora herriak, e, bueno, gitaragua edo herrien arteko. Bai. Komentatu pixkat, zergatik hasi zineten hau egiten onoiztikan, eta eta bueno, zergatia? Bueno, de, bueno, el carte cultural de bueno, el carte bisi-bisi, eta la, eta, bueno, talde balgaude Eta erutu zitzaigun, no, ba, bueno, azkenean gorarriak egitasmoa, bueno, nazkarteko hain bat herrialdaren borroka kaizagutzeko, beraien kultura, beraien musika, beraien eta pixka, ba, hemen ezagote ditugun berri ezberdinen, pues hori da, pues, borrokan eta kultura. Eta hain dela ze urtea eta zen ideia, eta esan edo, bueno, ze, ze egingo dugu lehen urtea, esan ez betu, ari ez Kuba, jende guztia Kuba, Kuba, Kuba, ba, bueno, ba, hartu genuen, e, aste izango zela, itzaldi desberdinak antolatu, uh musika, astronomia, hemengo Kuba tarrekin itzegin, ba, erritik gertu zen jende bat, eta bera inbitatzen, ba, hemen dago Kuba jende batekin, harremanetan jarri, eta kriston, bi kriston itzaldi politak, kriston pelikula politak, kriston astronomia, eta ez bukatzen denun, eh, bakitun azkeneko festa batekin, eta ba, atzean zen, batekin, berrun pertsonekin, eta oso ondo ateratzen, da hori izan zen dela zei urte. Mm. Eta hau da, bos garren urtea egiten deguna, eta hori, bos pandemiak e, kendu zigun urte bat, ezin mm. egin, eta hori, ba, ziren kubarekin, izan zera lehenengoa, bera, lehenengo zein hartu, bera, bizu, azkenean, ba, zerri alde, Kuba. Bai. Bigarrenean euki un Portugal, hori desberdina izan zela, ze gauza da, Don Ibanen, karo, Portugues asko etorri ziren laro garen amarka da, bai. eta laro gehi, eta, karo, ja, etxen irugarren, ja, Hemengo ja, aito namonak ziren, da ja aurra graude, hmm. eta uste genu omena ditu bat egin behar zitzaiela, etorri zen nean, bueno, kanpotarra, hemen ez egon kanpo jendea, eta bizkat ba, ezitzaien ongi etorri hon bat eta ba, urtean zer ustez, pepen amrizula, berai, jomen bat egitea, eta ez barkamena, baina bai, ostras, hemen hain beraien semeak ez de euskikazuetan nari zigitute, euskal mm. zigitute, eta uste, omenaldi bat behar zutela, eta ingen bat beste alako, e, eh, pues beste alako bihazte, gana rebutzen dos kabeles, gainera, pelikulak, mm. italdiak, eh, faroak, eta ne, pues, primeran. Bai, aito, aitortza, bat, ez? eh? Bai. Oi hartzungo Zaharako taldarki jarri ginen harremanetan, eta hor ere, pues, bueno, hortik atera da gainera, ingen beste bi azte, gizton egitara barekin, eta hor atera zen ere, pues, eh, aurrak etortzea urte horretan udaran, e, oain hon bat dago ja sortuta Zahara dirkartasuna eh, doni banen, ja bi aldiz egon dira Zaharan, aurten ere bai aurrak datoste, eta hori, eta azkena pues, bandeari pixkat erakutsi zer dago herri alde horietan, eta bueno, arrela oso izan du. Eta mm azkeneko urtea ja pandemia eta gero, baina pandemia zegoen, ideia zegoen Irlanda egiteko, baina Irlanda ematen zula eskorako eta egin erun kurdistanekin lehen urtean. Bai. eta, eh? berri, pues, kristo negitaro polita, jendea parte hartzen du, itzalditan, eta hori az, beti den dugu dena, pues, ba, kultura horrokorra, izkuntza, hango borrokak, eta bukatu festa batekin. Eta festa dago mm -hmm. bazkari bat, musika dago, hango musika, hemengo euskal dantza taldea, hango dantza batzuk egiten dira, hango musika, eta horrela. Eta urten, bo, ja pandemia junda, ba, ja Irlandarekin hasi ginen, pixka buestak ematen, e, pare bat pertsona Irlanda negozien urtean harremanak egiten, hemendik, handik, -hmm. eta dagoen aldaketa pixkat Irlanda aurten da, ba, aparte, hemen bizen Irlandar, Irlandarrez aparte, ba, ba, handik Irlandar, e, Irlandar batzun talde hau, zentxo baitu, ba, sortzi pertsonako talde bat da, torrela ere bai, itzalditan parte hartzera eta musika hartzera eta pixkat, goi da, dagoena. Eta urten irlandarekin, bat opera, kristore gitarrarekin. Bai, bai, bai, gainera, oi, bai, patu ba, bi aste luze, kainak bitik, emesortzi arte, hor, dena, dena san doni egiten dezute? Dena, dena da, dena doni banen barruan, oza, doni banen egiten da dena, oza. E, nahiko potentea da, mon doni banetik da dena, eta doni egiten duen mm. dena, dena egiten da, norban aizaldia kulturgunean egiten dira, jomodaltegi kulturgunean, kontzertu bat taberna batean, ba, aldatzen juten dira, baina ba, ez mm -hmm. dena doni banen egiten da bai. Oso, ondo. Eta, bueno, Xone, aurtengo egitarauen, zera, kitalien artean eta hola, em, zer azpi marratuko zenuke? E, zekero guia, komentatuko dugu bai. egunean, egunez egun ze egongo dan, baina zure bai. eskutikan ze, ze azpik marratuko zenuke? Bueno, bueno, aurten ere, bizita izan godu, izaldi piango dira, ba, presen inguruko izaldi e, gaelikoari bezizkuntzen e, izaldiak hori buruko be, Irlandako historia, e, kontpaz, ibilpaz, Irlandako paz, paz antzeko e, emulatuko dugu hor plazan eta bezun batean meipin, pixkat, hango musikarekin tabernetan, eta gero kontzertu bat, hongo da. Zene, azpimaratzen, dena oso, oso, oso garantzitsua eta interesantea, bon, gehien bat, pues, mm -hmm. bueno, mm-hmm. adibidez, ekainak bian oztegunean, ba, eh, da, dator Raymond Matarni, dala e, Irlandako presoi bat, handi datorrela, eta Ipa Irlandako den kide. Mhm. eta ba hori itzaldi pixa godu du preso inguruan eta bues pizkat, eh, hori emango jo garantia ta aske agataskare hori garmenteko agataska ber nola aske la marka eta nola fundan da hori bai eta gero oso potente izango da gainera orain Irlanda sin teñeik Cristo de gata irtula ta hori ba gato bate ser Belfast en eh, Ipar Irlanda nez Oh, eh, bai, bai, bai, hori, da. Eta, mhm. dator no, ez jaizenekin ja ba, kristo <laughs> lio aiten deguna da dator Mairit Farrell da zintzeneko parlamentaria Dublinen eta joa, izango ez oso potente bat zintzen gaudu pixkat, hemendik aurrera ze pauso emango diren, eta ze nora dihoaren banda, nora jundaitekin eta nora jungo den eta hori datoste handi datoste osea, que nahiko... pues, eh, gaina nahiko... eta, bai. dare, kontzertua, handi dugu alde, Conor McCarthyrekin, Islandar bat eta Angelu Alde, izango mhm. dela, ekainak lau, larun batean, eta bueno, hor ditugu sarreak salgi daude, eta bueno, e, eh, zuentako ere bizarra utziko ditugu, sosketaren bat, o zuena ezpen bezala Ba, hori, hori eskertzekoa eskertzeko bada, Joanez, e, eh, gu, ben, irratxa joan zehar, bueno, ba, egingo dugu, a ber, hori ez dakigu, orain, elkartzketa egiten ari garen aurreko gunean, ez dakigu nola kudeatuko dugun, baina telefono deian bitartez, e, arduratuko gara norbait bidaltzeko horrela ba, kontzertura. Hori, larun batan etortzeko eta kontzertu aizutatzeko, ozak, hori, esan da, imaginatzen, Oso ondo soane, eh, pues gaina gaia pilpillean, behitu aktualitate de politikoak eman digula gaina duela azte gutxi egun gutxi tan eman zigun gaina sin goraka da hori par Irlandan, ego Irlandan bai. ere bai, e, nahiko egoera... Bai, izan da, zuan bai, bai. izan da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, Momentu hau zona da, ez du. Hori, aukera polita ez, ba, ezagutzeko bai. bertatik, ba, ba, bueno, bertako hango errea itatea. Hoi da. Hoi eta, bueno, ba, xone, ba, ez daki zer baina ba ez jendeari bai, bueno, anumatzeko da, oi, bota. Eta, bota, igual, ekainak emezortzi anumata, azkeneko, bueno, iten da, bitik emezortzi da da, ah, bai. -hmm. Bitik emezortzia hau deitzaldiak, e, eh, musika, eta gero azkeneko gunean, ekainak emezortzia erun bat da, bukarako jaia, egoten da herri baskari bat Irlandar janariarekin, Irlandar batek egiten dut da hemen konfertsiona ba, beste sukaldari batekin, eta zarrak egon goidea zarrak egiten gaudu jendea puntatu, kriston festa, e, Irlandarra, eta bueno, pues hori da arraztalde gau parteko jaia. Sí, Irlandar apartatu gute Irlandar musika gongo da, euskal musika, denetari pixka ja hemen etango gauzekin. Pues, giro, earra, e, eh, euskaraz eta gaelikoz, eta, bueno, bitartean, bueno, ba, bustitzeko aukera. <laughs> bai kulturalki eta bai edariakin. <laughs> Oso, ondo. Bueno, vale. ba, mila, mila, mila esker, dena oso ondo atera daia, eta eutxi, eutxi egitara hori, eta hurrengo er, urte, eta oh, urte ere bai, ba, oh, hor. Aben ondo ateratzen den, <laughs> eta mi esken zuen izkutan, gobratzak. Hau pale, vale. venga, besarka lan Vale, berdiz. Bisi, bisi, bisi, bisi, bisi, bizi, bizi, bizi, bizi, bizi, adia, adia, adia egon zarete? Bizi, bizi, adia, adia, adia egon zarete entzule, bai, eh? Bizi, bizi, eh? gidoiarekin, eh? gidoia, bisi. Vale, pues orain dator so, eh, sorpresa. Bizikleta. A ver. Oida. Bizikleta bueno, zazketa. Zein da sorpresa? Bizi, bizi elkartekoak, oso jatorrak eta super lagunaguriak, oparitu dizkigute bizarrera, bizarrera, entzulen artean oparitzeko eh. Entzulen artean, zuen, zuen artean, zuen, artean, zuek, zuek mm. eh, Ekainak amar ostirala sortzitan Anje Dualdek eta Conor McCarthyk egingo duten kontzerturako bizarrera uh! Bizarrera zuentzat, zuentzat bizarrera uh, Deitzen duen lehenak eramango ditu biak Deitu, eh? Zezen bakira? Zein bar dute, zein bar dute Deitu, Deitu eta, eta, zer? Bueno, eta? Esaldi bat ah. esan, esaldi bat Esaldi bat? Zezan bar dute? Epegak badituzu Baina esan behar dute babestu behar dute bere behar dute ba, Bere bie galak arte Epegak badituzu bere bie galak Osa, boste eit Osa, por bueno, favor Eta dara kentatze baute ba, Bueno, ya beste ba, batean eh? Kampiatuko dugu <laughs> Oso, <laughs> no? Eta nora daitu behar dute? Eta zilau iru Eta zilau <laughs> goratzen hori. Bosbi, zazpi lau, zero zazpi. Hori. Vale. Ebas pare, 943-52-7407. Vale. <laughs> Ingeles ez? Que batzuk nire adibidez zenbakiekin esaten dut banan, banan. Zeni berrogeita mapiko esaten dut batzutan. Eh, eh, geratzen nahi zen. Ingeles ez? 943. A ver? 943. 945. Zue que kontzeate irlandan ere, o sea que... 7, 4, 0, Eh, parece ya alemán, zigo. Zero Oain bixi ari gara hitz egiten. <laughs> Eh, gaelikoz, gaelikoz, gaelikoz. lagun bat, baina zin dio deitu orain. <laughs> Eh, Irlandanda ordu, berdina? Ez, ordu da gutxiago. Eh? Bai. gutxiago. Eta gainia, eski ama izan da du lagutxi, orduan, ezingo dio, de, emongo da hor, hor, bai. Bueno, bueno. Eh, kontatuko bizia pues, egitara, gua, ez? Bai, hori da, hori da. <laughs> bueno, elkarrezketan esan diogu, abentzat ba, aipatuko genula. Entzuten nahi bazarete, eh, Joan eta Peña, oie, eh, musu handi bat, eh, besarka handi bat. Eta deitu, deitu, baina ez du balio zarrea zuentzako gara garatzea. <laughs> Antolatzaileko. <laughs> Ekainak bi osteguna, zazpiterritan, eh, Jose Txotegi egingo du, itzaldi bat, historialaria da, nik ezagutzen du, por cierto, sojatorra, egin ah. zuen ere, e, artikulu bat oso interesgarria, tegorriatoko sarrazkeri inguruan, e, vale. Txotegi gertuko, por cierto, oso jatorra, mm -hmm. Gero, zer dago, kontzertua, ez da? Zebaieta, horrengo guna, venga, bakoitzak egun bat. Barri Marley? Ah, hemen, hemen. Barri, barri. Ikuskizuna kontzertua gartzen du. Osa da, kontzertua eta ikuskizuna. Agian zer bete dute, ez? Porque ikuskizuna. Es que Barri Manley, Barri Barre ezaguna monologista dare bai. Eta ah. kriston espetakula, tipa oso humore honekoa. Osa da, Barri Manley... Euskaldun berria. Barri Marley eta Conor McCarthy Egaluzte taberna hori zen da Egaluzte taberna Egaluzte taberna, ezakit Ba hor, ingo dute ikuskizun kontzertu bat Vale Gero, azte artean Dekaina zazpi, itzaldi bat Balago eh, Ostira santuko akordioa Sustraiak, eragina Gogorapena Egungo egoera eta zailtasunak Urko aierberen eskutikan Abokatua dela nazioarteko gaietan abitua Kulturgonean izango dana Horrengo eguna, bota, pinue, eh. ekainak bedatzi osteguna. Osteguna, itzaldia egongo da, e, ipar bizi izaniko gatazkaren inguruan. E, Big McFarlane berak e, emango duena. E, emango bai, duena. Eske, uste dut, uste dut ezin zara etorri, eh, baina, bueno, mm, interneten egongo dala zerba Bai. Eh, berri, no, zerbait aldatu bada, e, bai, Ekainak amar, gure kontzertu oh, Yeah. dugun kontzertu. Sosketatzen ez dute zezen bakira. Behatzi labiru, bost bi, Zazpi zero zazpi. Tomo! Ikasi duzu. Hogeitaru urte izateko kristal memoria daukazu. Aprobarote. Aprobau. Ertziok diploma. Apuntatu gabe eta guzti, ez dezu apuntatu. Ertziok diploma. Ez tatuatu ez da ere. Ipur dian dakat tatuatu. Ah, pizkaztai ikusteko igual ez. Vale, vale, vale. <laughs> Venga, bota piñu, rengoa. Venga, Venga, eh. Oi, urrengoan esan dezaket, nire urte betetze guna. Bota, bota, bota. Ah, guazte artea, zazpiterritan itzaldia, gaelikoz garatutako Irlandan kultura. Eh, gungo egoera, etorkizuna, Giaroid, otxianan, jode, eskojonatuko dia gure, <laughs> gure, gure gaelikoa entzutean. Otxanan. Eh, Mak, siakais, sentitzen naiz, espainol bat eh, euskaraz irakurtzen, benetan. <laughs> eh, txakuefetze, and Mak, Hora kulturgunean. venga, bota, bona peka, venga. Venga, zer antolatuko dute bizilagunak, a ver. Bueno, ba, ekainak amabostian asteazkena, arratsaldeko zazpiter ditan, pub Irlanda ramontatuko dute meipin. Eta hey, Irish Music Session, Edel eta Stefan han Emarekin. Bueno, Toma, bueno. eh, txuken. Duk, Ba. may be first sitting, other words I'm so pretty. Tiri, Hor, txirula Irlanda, erra, eh? <laughs> Gero, Italia, kaina amasei oste zazpiterritan, Irlanda batu, eta askeari begiratu, eski dago pixkat Bai, eh? pixe be. Begirako urratsak azken urteotako aldaketa, gazte eta makumen perspektiba berriak. Mairez Farrell, sinfingo parlamentaria, Dublinen, Eta, ah, hoy izango da kulturgunean. Bai, hau da, atea dena, eh, primera, Eh, eh auditorio izango da, na, eh, bera, joan mi, joan eh, eh, joan emakume, eta hau, hau, aipatu emakume hau, eh, uste kabeza lista la parlamentaria la bai, eta, eh, baina, baina, irakurri etena, pentsatzen un, eh, ipar da, baina galgoikoa da, eh, eh, ki, mendebaldeko kostaldekoa, Galway eta, eta, eh, mm, aipatu zian gero of the record, elkariz eta baino lehen, ze interes gartatuta nengoen, aber, ea lortzen dugun elkarrizketa hau grabatzea, zintzirik irratilako, emango dute elkarrizketa etraduzio eh, simultanearekin. Ah, bi, bikoiztuta. Hoxe da, pinganillo batzuekin, Eta ingolesez izango da, baina jende aukera izango du, ba, pinganilloren bitar, ez dakite euskara, zer daraz, zenbat, ez dakite zenbat izkuntza duen, baina aukera izango da. Esan diate Pegasus bertaratuko dela, pinganillotara. Eh, bai, bere ego jeki. <laughs> Bai, bai. Eta bota, bota, bota, horrengoa, horrengoa. bokaeroko jaia handia jango da, ekainak mezortzi larun bata, eta bueno, hori... Saltatu zua mazazpikoa. Bai, barkatu, arratzoi. Epa, papirlandarra, zurruteo eharra da, segurazki hor... Eh, Ginesak eta Ginesak ez dianak ere Ginesak eta jaten du Osa que da beste gara gardo Kilkenik eta ba Eta, da. eta, no? Bai. bueno, hongo da eh. Usten digun musikoei, azkeneko txufla Venga, bota Bueno, azkeneko bukarako jai handia ditzen da Ekainak emez larun bata Goizeko amaiketan hasiko da Aur jolasak eta par festarekin Nahi du nantzako Gero amabitan musikoak meipin Ordu batetan kantu jira, ordu bitan herri bazkar Irlandarra, bizi-bizi plazan, ongi jango da. Eh. Eta bostetan ekitaldi azten da. Lintxua dantza taldea, Irlandar musika, Euskal musika, eta Irlandar ordezkaritzaren agurra. Eta ondoren elektrotxufla eta DJ-ak. Txufla, txufla. Musika, bai, bai. Hor, apar festa, eh, Eta pesatzen nuen, apar festa izango da, garagardoaren eh, <laughs> apar ah, festa. Ah, Ezen ah, eh. aparra. Aparjeida. Aparjeida. Aparjeida. Eta Irlandar baskaria zer da? Patata baskaria? Porque Irlandarrek zer jaten dute. Ostras, ni jan ditun. Eh, bueno, wow, wow. patata, <laughs> patata. Mira, ya sanez, ez eh, nuen faltan, faltan bota nuen emengo janaria, baina bueno. Gu junginen ian Irlandara egia dena prekozina hoitako bat, pizzak eta mm. ziren. Bai. Fish and chips. Bai, fish and chips. Ere, teakin, ez niakin eh, janetu da nik. Ez niakin, eta zan normala, eh? fish and chips, ez Da, te, te beruakin da. Rarua. Eta gero, jaten genuen be, asko, ez dira, saltxitxa patatazkoak, bai. gofria patatazkoak, dana patatakin. Bai, eta bai. bai. Entxaladak ez zizu. Patata bera jentzako historikoki oso, bai, oso bai. Hori da, dia, bai. supermerkatutako boltsak bezala, defekula de patata, bai, ez? Boltsak. Bai. <laughs> defekula defekante, defekare. Defekare. Da, en vez de Vitoria Irlanda gazteiz. Bai, bai, Jo, bai, Irlanda, ez? Eta zi, sentzazio eman zizuen Irlanda azkeneko... Ostia, oso, oso ongi segon dena montatu agia zan, bino, jendian partetik nik zor, kriston sorpresa eman nuen, du, eh? Dublinen hau Bai, bai, Dublinen bertan. Nire bai, bai. Eta... O, iria, ez da oso handia, bino gauza oso desberdinak ditu, eta mm-hmm. bai, bai, bai, oso interesgarria, eta kriston musika, por cierto. Bai, musika leku guztietan zegoen, pa, eh? nigo nintzen paf batean, egin zutela ukelele e, joe, jotzea Ukeleleak banatzen zituzten, jendearen artean. Ukelele komuna. Bai, bai, bai. bai. En plan, etori. Eh, Preorgia. Gaur, komuna, eta ero, lo que surja. Ukelele, <laughs> ukelele energia, ba. Osea, jartzen zituzten. Ah, eh, zea, eh, proiektore batian abesti bat, Norba, abesti hori zaguna bizaten ziena. Bai, abesti poperua, rockeruak, uh. denetarik. <laughs> Zea jartzen zuten pentagrama. Eta jendea, eta ukelelea, nire eman bat, ania esan nien, ez daki jotzen. Ja, bueno, ikutzen bai, baina jotzen ez daki, eta daki tuen ez <laughs> ez jotzen. Eta, jo, kristo, super ondo pasan, un jendearen artean, kristo lagunak egin jo, no? Agian hor, eskoletan, txirula jo beharrean ukelelea jotzen dute. <laughs> Ja, pues, eh, oie, ba, agia sanez, musikari esker, pila bat sozializatzen da. Bai. Osea, zeolako, eh, zea, eguraldia, grisa, eurilla, ba. ez, ba, baina musika dago ikaragarria, osea, leku guztietan, kalean, tabernetan, pafetan, eske dute bai. zainetan hartuta. Bai. Oi bai, juten aste Irlandara ez eraman txandala. Guz hartu ginen paf batera, eta ez dizute uzten txandalakin. Ez hartu ginen, txau, txau, txau, zer, txandalero zer izango zan, girientzako, eh, bai. ni nintzen bertako batzuekin, eta esan ziaten, hemen bai, hemen ez, hemen bai, bai hau da atzerretan Arazorik ez, nire pintekin Euskal langileria klasea txandalez dijoa. Ah. Bai, bai, ah, adidas. a te oye, vengo con estas pintas a echarme una pinta. Una pinta. <laughs> Aquí no pintas nada. No pintas, hostia. Claro, el que pinta es el Manley ese. Oh, <laughs> el Manley que es el de Fera. <laughs> Qué malo. Museo más sortu suelta, vena. Museo Feras, Museo O sea, ni flipatuta egon nintzan. Irlandara joan nintzanean. Flipatzen. Landara ze, Alfredorekin? Irlandara jo nintzen. Ah, Irlandara. Alfredo Irlanda. Alfredo Irlanda es Mercedes. Urruti egotea tipo hori <laughs> Irlanda land Irlanda land Irla anda Anda Anda Anda Irlanda Anda anda <laughs> Eta tipo bat ezagutu nun Conor ezaguna Conor Conor lau bat Kono, kono Ezan izango laranja eta txuria Triangulo <laughs> formarekin VLC playeran agertzen da Hor da, Conor gurekin ez Conor Conor Conor Conor Eta tipo que eraman zian, mira Zegoen, bean e, taberna normala, esan zian behira, da, Irlanden zako bakarrik, Irlanden bakarrik. ate bat, juginan igora, eta jendez beti baina e, bakarrik Irlandesak. Eta musiko batzu jotzen, Zabe, hau en plan rollo kapotarra gezet dortzeko. <laughs> Iorriak eh? eta horretak. Bai, bai, bai, oza, flipatzen. Bera egin getoa. Mira. Hau da petiko mite, ere maten ari zaitut, en plan leku batean flipatzen. Hori, e, hemen lantza bat hausten dut, eta hori enbarko dugu Donostin eta sakartotekitan. Oh. Euskaldar <laughs> guneak itxi, eta eta jazta, la beka. Eta ez da, ez da, <laughs> ez da, ez da, da, Bai, bai, bai. Deia telefonaz du jotzen, eh? Ni, ja, ez, eh, ni beste sorpresa bat, eh, bueno, maipatzearrek gauza txarrak. Junintzanean, gazteria sekulako engantsa zeukan heroin aritio. Bai, ostia. Bai, egia da. bai, eh? azpitan eta pilo. Pasada bat. Gazte batzuk eta gutxi urtekoa gola, baina ikusten zitzaien ez zela mozkorra. Ez zera mozkorra bai. zera matena. Eta inkluso demakrazio, zera, orpeiaren, eh, eh, zera, hori. Etan, junintzan, hori, etako lagun bat, bizi egon zan lanean urte eta piko, eta junintzan bisiteikia, eta bera ja ikasizun, eh, eta ikusizun. Eta bai, bai, bai, eroina, ba, eroina. Euskal Gazteria ba, abisu eta, bat, eh, porque horra hasi baldin bada, Euskal bai, Gazteria, bai, bai. kontu zibile. Europa maian badabil, eh? Bai, bai, eh? Bai, bai, zaldia badabil, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ne, ah, es que, por cierto, <laughs> es que gaina es horretan, ¿eh? ¿eh? Es horretan. Bueno, Limer es que antzekoa, gente <laughs> asko, giroa, ¿eh? Heroino bai, Droga asko, pero en bai, plan bai. demacración. Ni harritu eh, eh, gazte pilla. Irlanda nire bai. <laughs> Irlanda jarri zuten taberna horregatik, ez Zizera, ¿eh? Baina, Bai, bai, bai. Ze pena, ¿eh? Ze pena. Ya, ya. Bueno, ba, jendea deitzen duen bitartean, aurrera jarraitu barko deu. Orain ze dator Nik uste dut saltatu ezakegula daukaguna eta gian ja hemen daukagula gazte hauek, ba bere bai, ekin bai. ez? Bai, ez. Aritzea, bai, ez? Ose, hostia. Se Juan Tragos de Bourbon beti itzein dezakegu berari buruz. <laughs> <laughs> Zeginen dugu. gazten eh, dugu oaso aldeko abestiaren kuña edo hori eh, Venga, bai, oaso aldeko abestiaren kuña, elkarizketa eta gero abestia, o zer, o, zena egozute, abestia jarri aurretik ondoren Erabaki. Zuek ikusi ez aquí. Joder, zuek erabaki. Eh, jo, demokra... <laughs> Bueno, bueno, gracias. Erziok demokrazia. <laughs> Elkarrizketa horretikan. Elkarrizketa horretikan, bai, no sondo. Bai, pues, Hola, bai, gartzen dugu kontekstuan. Jantzen dugu, eh, eh faldoitxoa eta... eta claro, faldoia, gona. Gona, eh, gona, gona, gona, gona, venga. gona, oh. venga, gona, Venga, Erzio, hercio Erzio, hercio Hertzio. aldeco ¡A bestia. ¡Ah! Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, pues, Hemetxe gaude elkarrizketa carriz que gona peko oh, taleki dei. Gona peka. Aspaldiko, ah, gona peka. Oye, <laughs> gona peko, gona peka. Ay, bai, Kostatzen du bai, bai, bai, bai. bai, bai. bai. Gaina, idazten da, astra, zeneka. Nola idazten da, ze, idazten da bukaera... Eh, gona, pe, bat, eta k bat. Eta k bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hemen eh, tatak... Artu eh, ze askuan, zuen bion artean. Tatak... No, no, atera eta askuan hartu, ja, no? Eh, reportero, tatak eta pea inditu eh, eskuakin. Bazpare, igual nazten ginen, eh? <laughs> Vale, vale, vale. Ta bueno. izen hori nondikan? Ba, egia zan, taldean roiuakin, eh, beti prepuber izan ikan ja hasi ginela aitzen non ba, serbiu. Bakatu prezer? Prepuber. Ah, es ah, igual, A ver, Claro, buber rentzako <laughs> Eh, Prepuber da, pubertatea aurretikan. Oi, bai, oi da, oi da. Ah. Mabia, maidu. <laughs> Intuitu dut, mira. <laughs> Bai, oso. Ui, que guai. Beti, ikendu konfituren bat. Ba, horrin guruan, e, eh, jasi ginen bo, lagun batzuk kuadrillakin eta ba, talde bat, talde bat. Eta bagen uso zen montatua eta arrebakin irati hemendikan musu bat. Musu handi bat, hasi <laughs> irati. Eta baginen hor iratitani eta esan ziten irati, karo, iratik neri behatzi urte, nik amairu behako geita buru argi osakan. Eta esan ziten, jo, eba, gonapeka izena guapo doz, gonapeko aur bat da, eh, niño mimado izango zena gazteleraz, eta ah. ba, bueno, gonapeka gonape, gonapez gonape, ba, bueno, esan dezagun, eh, aur e, mimoso hoiek edo ba, molestatzen. Gero beste esaten zuten, que si gonapeka ligoia gehalako, ezakize, dena gezurra. Así que eh, bueno, bueno. esan nahi bakarra daka. Bueno, <laughs> egia esan. Mago pertsonal dezon, eh, bueno, bai, bai. Juan uste duten. Ez, bai. Jose, Jose, Jose. Jose, Jose. Jose Eta esaten du, ah, mira, eh, nola ditzen zinaten, eh, los de la minifalda, los de la <laughs> minifalda. <laughs> Tamaña bakoitzak aukeratzen du, ja. Gau, ni horrek ere bai, gona, peka, eske, gona, eh, minifalda, ez da, ja. Oida, bai, bai, bai. Pentsatu genun gero, e, bai, karo, gure eh, logoa da, GPK. Mino, karo, gorpuzkin, ze bai, hor txosten gurekin dure. Asi que, gufamatu bagean noiz bai, ba, bueno, ja, bataia kanpalen batingo. ingo du. <laughs> Ez kopirraita, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ba, taldiakin generaman luze ja pentsatzen, ni lagun batzukin, ezakize, eta eta huetako batian deskubritu nun lokalian ginela, segon bajo galdu bat, eta eta gure astra maiteari bai. esan nion, bueno, zu jotzen zu, ez, eta eta hor sartu nun nik usten gainatu. Eta barkatu lokala, baina ze lokala, ba ba nun dakatzute lokala? Bagenun, bagenun, 2000 eta mazazpian, genun, eee... Eh, Sotxo taberna eta kaixa horra atzian bai, dozten bai. hiru horiek, bos bai, hor ginen... Hor hor motauek egoten ziren, eh, bai uste, no? Ez, Bai, hoi da, hoien lokal hartu. Ba, bale, bale, bale, desoreka, bai ez? Or, bai, uste, bai, ez. bai, Eta ba, hor ginen, eta esan nion honi aberran imatzen zen, hasi ginen beratani, 2000 eta mazazpian, gero engainatu genuen beste gitarra, eta gero beste bateria bat izagutu nulani, tinelun lanian negola, Eta ba, hola hasi ginen tontuan egiten lehenengo kontzertua jo 2000 eta emezortzi, emeretzi. Emeretziko uda hortan, eta, pues, bueno, gutxi jo ditugu, zailtasun asko, pero bueno. Ja. Yeah. Historin. Etorri zan, etero dakik. Bai. Mila eta hogeita... Hogei hasi eraguzi egia zan zaila gonda, pero bueno. Eman bai, dizue bai. kantak pandemiak. Bai, bai, egia esan, bai. bai bo, la, eta dizka, bai, denbora atera dugulako, eta zumaian grabatu genu, nozen estudiotik gane, bai, besarka handi bat ebendikan, duela gutxe izan da, Apa <laughs> jurgi. Eh? Eta izautu genuen lagun batzuk grabatu zutelako, kinada taldekuak, eta esan genuen, bueno, gukemen grabatu behar dugu, fijo. Eta ba, aprobetsatu genuen etxostela ez jaialdirik ez ezer, Mutxuko erabili bertzen, hor abesteko kentzen genuen eta berriz jarri bertzen, hasi que imaginatu. Eta hortik bai, bai, ja denbora luze bino gutxi aldi berian. Herrian ja egontzare ate, ez? E, eh, lezon bai, bertan ja bai. gonak kendu duzu, eh? Oi, da, bai, ja. gonapea ikusi dute, bai bai. <laughs> bai, bai, Eta gainea bueno, jaio ginen ja egontzen leson belaun aldi bat talde, bueno, lezon hemen inguruan, de bobiz hasi zienian eta leson zeusten street bastards eta... Bietan egurra. Bietan egurra. Oso, mm, buah. Gusaz ez bat. Hoi da, eta korkoi, eta oie guzia zehosten gara hortan eta bueno, oien oinordekoak izan genuen, pero bueno, talde gutxi gaude, gia san gaur egun, bai, gaztia gizateko, eh? eta bai, bai, hortikan. Bai, Lengo egon ziren ere, eh, zuen gertuko batzuk. Bai, jota tiro, aerea, orai, bai, bai, bai. Bai, bueno, bai, oiekin bai. ere egin dituzu e, lankidetzak ez, berdizik egin e, eh, bai. goiko eskolan bai, ez da? Egon egin zantzate? Bai, ni, nien az egon, bino bai, bagaude talde batian hor inguruko musikariak edo, bai, kinto kontenedor eta ah, bai, estelen <laughs> oh, bai, goizak. Gau santzuak datoz. oh, yes, yes, bueno, ni talde hortan ez nago, eh? <laughs> <laughs> oh, polimika, polimika ongi, eta bai, bai, eta hortik ba, bueno, bai, inguruko taldietan ja gutxi gaudela gutxi ez denen artean izautzen geha, eta gila esan giro, nado. Bai, ze bere garaian bai zeusten talde asko, eta bain bidea inbidia kagu, tio, nik ikusteitut beste, beste garaia, eta esate, hostia, ze guapo, eh? Baina baitare gutxiago zaudet ere, bai. <laughs> bai, egia da. Eh, egia da. Jaiotze, asuntua. Asko, asko zinaten. <laughs> Ta hori beti errifikatzetela, ni boomer ondoren guan ez, baina bueno. Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. justu, justu <laughs> Bai, bai, bai, bai, bai. kontzertuak nun. Eh, ba, ez da asunto batzuk diela eta ezin izango dugu jo hemen ustai abuztua espero dugu haber algean hasi. Así que hor hasiko gea eta deitzen digutenean gu noski pres jotzeko, vamos. Bai, bai, oaingoz jo ditugu Lezon, e, osintxuko auzoan bergaran jogenun genuen, ah, bai. eta, ja eh? Lezon eta lezon barriko. Bai, <laughs> bai. Hori da, ez? <laughs> Bai, gure gara jana da egiten genuen, eh? Oarzo bira, osoa... Bai, bai, bai. Horere eta hoi hartzu, lezo, pasaiako distrito guztietan albaza... Bai, bai Hori da, nahiko traizionero, ez karo, herrian etorriko zaizkizue lagunak eta, baina osintxun eta hor ja zona... Bai, bai, eh, bos lagun etorri... Aseptiko, baina Baina no, jendea hau juntzan. Ba, bueno, bai, bai juntzan, baina, segun hor txoznan, a la distancia, begiratzen hor, como... Ba, zaila izan zen gure ya. bigarren kontzertua edo. Ba, claro, eta claro. jogen un depotez ekin, uste dut hain kaina ematen da biltzaztela, oso ona, kola. Kaina ematen, pote eta gaina. <laughs> Kaina, potet, kalimotxo. <laughs> Ba, ongi, ongi, ba, joe. Joe, pues kaina, ikusten ari nez, eh, ze, kristos detaia izan dezute, ekarri dezute, joe, diska bana, dedikatu... Mm. Ba, Dedikatu tata da. guzti, jo, ah, eh. Ah, goza bat. Oio, oso eh, polita gaina, eh. Osa, eh, digipak, eh. Hau, asierrek egintzun oh, eh. portada eta dena, bai, bai. Astra. Eh, <laughs> bai, bai. Astra, barkatu. Ui. Ai, ui. Baina, bueno, hemen, hemen gero batuz, no? Eh, bai, horrezkera. Talek iten izenak etorriko dia. Letra, bai. oi da, letra eta oi guzti. Ostia, guazken diska formatu berdinaren gero, baina eskuz. Ah, bai, eh? Bai, olako zea, ba, kristo mata da, meka. Well, yeah. bai. Horregatik ganez genitxo una pena esaten. <laughs> Berri bat. Ze, polita, eh? Berri bai, bat. Eh, eh hau entzat, hemendikan pasaten dian, zede guztiak, digitaliz digitalizatzen ditugu MP2an, eta jazten ditugu irratiko kontinu da dian. que noiz bait, gona peka, oh, sonatuko du hemen. Bai. Perfecto, perfecto. Eh, perfecto. Bai, bai, zuen Gatikan nongi. Galdetzen, no, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dago YouTubeen, Spotifyen eta plataforma hoitan, eta gero salgai bai, tinelun, kaialden... Arkaitzan, arkaitzan dago, ikusi dut. Ah, hori galeto barru, nabernon dago ere, eh, eh bai, arkaitzan. Tinelun, kaialde, Zombiak, eta gero arkaitzan, hemen horeretan. Ah, oso, ona. Eta zer muz dara mazue plataforma huetan eramateak, Bueno, ongi, saia da, eh? Nik espero nun errexo izango zela jarri taia, pero, Aha. hostia, eh, entre dirua, ezakize, gero kriston karo, ditugu batzuk euskeraz, eta estia gazteleraz, eh, eh uste uterdia bino gehi euskeraz, Eta, karo, eh, jartzen txigun registroan, ze, ze izkuntza, gubilatzen, ba, Kal, klikatu berri zain un gaztelera etxegolako euskera, eta gero, hau ez dugu lertzen zer da, hau ez da izain geles, ez dago, jode. Benetan, <laughs> Sorry, this is eh. a a language from, ¿Eh? from the north of Spain. <laughs> Bai, bai, bai. Ostras, explicazio que maten ta horrela. Bai, bai, eh? bai. Eh? Oh, joder. Señalea zutela. Bai, bueno. Vamos a ver sus. Vamos en no policía va torratia, eh. Milaka jartzen zen itula, Spotify igotzeko eta eh, pagatu bertzu distribuidora eta. Eta ah, gu gratis egin ah, nahi bai. izan dugun, ez? Ah. Ba, bueno, <laughs> zaiagoa zen egia zan, asko ze zaiagoa. plataforma baten bitartez... E, Hoi da, zuk hartzen zu distribuidora, nahi ordaintzenzu ordaintzen zu, eta, bueno, ordaindu berdia abestiko, ordun karo, esan genuen, bueno, mm. pues, eh, gratis baldin badu, nahi zta denboa gehi izan, eta gure hauste gehi izan, ba, bueno, eh. bai. Eta ensaioak eta non egin dituzue? Ba, gitarra entzitxean egiten ditugu, eta gara, bai bueno, bodegatxo bat hor. Hoi da. Hoi ba, mira. Akustika kriston txarra. bertan? Bai. bai. Daka hola erdi baserritxo bat hor bertan, eta hor bodegan azpian iten dugu. Egia zan, egon ginen bilatzen lezon lekuak eta, eta ezin izan dugu, noiz ba, purotik anatetzeko eta txerri muño nahi ez utzi izan digute jotzen eta bino ensaioak eta oi honen itxian. Eta ziera, ziera batean egiten genuen bide biletan. Egia, e, eh, zona okupatu bat, eh, bai zen hor bai, bide bietan. Eskoletan? Bai, eskola bat. Bai, bai. hoi da, hoi da. Mm. fugo zelatik. Bai. izen Mino, bueno, gehien alesokoak izan ikan, ba... Bai, bai, eta hori galetu behar nizuen, haber nola dagoen, gaur, porque zea, claro, pandemia arroio guztionekin, Hemen aipatu izan dugu, gaina ni musika ibilitakoare bai, ba, ikusten duguna jende pila bat dela, ezenaren, ba, gure ezena lokalaren, e, eh, abertze ondoriak izango zituen, mm. olako, olako paliza base, klaro. E, isten bai zute entxeiatzeko aukera, baitare jotzeko aukera, bi urtez. Bai. Bitartean zer, zer, klaro, entzun duguna mediotan izaten da, pues, bueno, eh, hortaz bizirena eta la, baina, kau, gero, esena lokala, ba, beti egon du da, hemen bintzatu beti izan bai. dugu eskerrak, ba, olako mugimendu bat, eta olako kezka bat sortatzen zitzaidala neri, aber gero zer, e, nola ikuste zute gaur egun, aparte zen aparte, baina entxeiatzeko baitare pandemia ondoren eta aurretikan edo, eh, Aipatu ez dute, zaitasunak gaudela. Bai, asko, asko. Gaina guain, e, eh, inkluso, zuk alkila, alokatu nahi baldin baduzu lokal bat edo, e, oso zaila, ja gaztientzako lezon gutxinez, ez, ez dozte lokala, kuadrillak kuadria kotxak esan dezaket, igual lokal bat sakala, gaur egunez. Kuriosidade bat, ez? Eh? Zenbat eskatzen dute alokaiu baten gatikan? E... Eh, bat azbesteko ezakite... Eh. Irureun euro, hilero? Ba, irureun errez. Irureun errez. Horeretan eh, ikusten nuen, hauzo batean, laureun bosteun euro. Bai eta bajera bai, bai. zikin bat. Hori galetzen bueno, gu hemen sorte izan genuen, ba, enteko lokaletan egotea, eta hor mm. bestetzea badago, baina ni hemen dikan eta asko ezagutzen haute, ba, hor, hor dagoen kudeak eta ba, ez dela ona. Eta mm. beti talde gaztetak, eta bere garaia bai, talde gazteak etortzen zirenean, eta hola, talde kuri ez delista esperazdaki daki zer, Eta, hostia, hori ikustea beti eh, Kristo e, Lamorrua eman ditze, bai. karo, ikusten dut, zetorkizunekoak zer, ez? Eta hori, ba. jendea gero, kontzertu bat atolatzen duenean, kontutan hartzea ere bai, bertako taldeek ere bai, ba, ze gastu dagoen atzean, eta bai. hori, horregatik bat dizut, zenbatean dagoen gara egun lokaiu bat, ba, ze, Era, e, etxeatzen badezu astean, bitan edo aldetzunean, por claro, baita ere konpaginatu berdia lanean zaudetela, eta gizte, ikasten bai, eta bai, bar eta bar. Eta parte ez dakin nora jun, a ber ibilgailoa daukazun, lokal horrea joteko, trastuak, ez daki zer. Ba, eta kriston lana ba, dagoatzea. Gaina hartu gurasoen kotxia, sartu bateria eta ena, eta sugidatzen, en plan, mm. buah, espero uter raiatzea zer, zeren itxera bestela, mm. <laughs> bueno, arpegearen kozaita dena, bai, bai. Baina, bai, bino, bueno, egia zan, leno gutxinez, oi, iru talderekin hartzen zeun lokal bat, eta, bueno, bino, bain presioak ikusita saia do, bai, bai. Bai, bai, bai. Bino, bueno, hortan aritu berda, ez, eta eskerra jendia bain dikan bada bilela, jo, eh gure zonan egia esan talde desente atetzen nahi dira azken mhm. aldean. Zangirla, azte lehen goiza, bai, eh, aerea, aerea. eta tiro garaian, bai, bai, ondo, ondo. Ona. Ez gehiak Ona, ona. Eta bueno, amaitzeko elkarizketa, ze abesti ekarri ez dute eta zergatik ekarri ez dute abestia? gauzatxo bat, dizkan daude ama... Amabi abesti Amabi abesti, bai Amabi abesti, hori pia badia, eh Bai Ekarri ez duten abestia diska honetakoa da Bai, bai, bai Bai, e, bueno, doste amabia beste egia diska pizka gustu guzientzako. Gustatzen bat zaizu rapa dakagu rap bat, e, oh. rock, badakagu violentzia asesina dela pizka rock. Gustatzen bat zaizu zer gogorrago dakagu agur, ez daki, diala pizkat, hola, jarkorragoak, orduan, bueno, saiatu gara egiten pizkat Groucho Mars bezala, ezi no te gustan mis ideas tengo <laughs> otra. Orduan, ba, musikakin berdin. Ta, ba, ekarri duguna da veteranoak, -hmm. Egia esan, asierrek esan Joder, Eh, boomer! <laughs> Astrak esan hemen berak aukeratu zun?, Bai, bueno, abesti kuriosoa da, nehi gustan zait pilo bat, baina, bueno, ez dut e, beste engainetik... Eh, ez dakit, bueno, beste guztiak oso ondo daude, baina nei gustatzen zait kristona abesti hau, eta espero, bueno, entzun asko guztatzia. Ba, eda pizkat punk, da nik idatzi nun lehenengo abestia, amala oa maozturtekin, mi mila eta eta izan zen, de hecho, e, itxian kasketa bat hartu, eta beteranoak, ba, oi, azten delago veteranoak bizitzaren jokoan, bai, nakalako sentsazioa etortzen ziela gurasoak hemen, zuk ezak izu ezaketan <laughs> ikesaten, ba, ah, ze hostia, eta idatzi nun hor, kasketarekin bertan, tardun ba, pixka bat horri buruz dihua letra, así que, e, nerabe baten <laughs> kasketa da kasuteo hain belarrita.: Ona, ona. Oso, ondo, pues bueno, guazen entzutera, Veteranoak. Ginés. de Rapa daukagu gona te kabezala Oye Erti Wake oh. Zintziliki betxe gaude zurekin Bai bai bai Gaueko emaika terdi eskutxeo <laughs> r a p r Gau beti konfunditzen aiz orduan Orduan eta telefonoan ebai, eh, eh? Bueno, behin besterik ez, eh? Uh. <laughs> Bueno, la bueno, ba, hori, ba Kuñak du? Eh, oa, aldeko berriak Eta horrean ze ba, karriko dugu erain Ba, aseko zea zu gaina A ver, eh, que tienen que tener gatik, venga, eskola de <laughs> por hablar, venga. Jartzen du duintasuna el ka, taratzea. Ze da hori? Ba, hemen da gau, eh, kainak, kainak sei astelena, eh, duintasuna el dela de la Gipuzkoa, jubil, Gipuzkoako jubilatuak eta pentsodunan eh, el bat, eh, astelenan ingo dute el bat, eh, hemen herrian eh, adin, adineko entzat biztuta dubina pensiones dignas para todos y todas lelopean. Eta hori, izango da udaletxeko plazan, herriko plazan, amaiketan. Eta hori, e, eh, bidalizidaten eta hori, e, esan zidan, konbidatzen zaituzte e, etortzea gazteile bai, azakizer, zuen pentsuak ebai daude borrokan, azakizer, eta hori. Mm -hmm. mesua luzatzen dugu. Ondo, ondo. Eta justo lehen... Lehen of the records egon geha justo pentsu buruz hitz egiten Oain badiru igoko dituzte da pentsu batzuk ezak izer eta hasi gabe. Bueno, mm. aldatzen de pixka bat, zer jende asko dago, ba hori Deno komentut duguna ez, eh? of the record pixka bat bai. eh, kontributibarekin eta kobratzen miseri bat Eh, eh iristen ez a lo que ya ere bai o sea que bai, imagínate bai. bueno ya ya dian eta hor daude gure pesionesti lagundu berdiegu eta pensionistak atope. Gue bai, bai, bai pensionistak izan nahi garelako. <laughs> Hori da. Hori bai, bai. Bueno, eta orain daukagu beste berri bat, potentea, oain dela bi aste edo ez, edo azte tardi. Ata zuenak, oain gozaueko kideok, bueno, badakigu, e, eh, oain plataforma, bueno, da, kuaren eguna, eta pixka txosnagunea horeretan, malenetan, mm -hmm. Eh, jartzen dutenak ez, eta atzatzen zen komunikatu bat, adieraziz e, eh, aurtengo kuadrien egunean ez dala egongo bazkaria ba, orain arte ezagutu dugun bezala, ez? E, orain arte hasi bere garaian egun berreun pertsona eta bai. orain azkenek urtetan mila bosteun bi mila pertsonako jendea Eta jena edo, bueno, izango digute aurrerago, eh? Ingo dugun erratxa joan mm. segurazki, urrengo hilabetetan, ba, ba lortuko eh, dugu. Eh, noiz egingo dugu. Gaztaino egingo dugu, gaztaineko fin. Ez, ez, Ai, ez, ez, ez, ez, justo barkatu. Uztaiako gaita batean. Hori da. Madalenetako irratxa jo berezia. Hori da, ingo dugu eta hor egongo etorriko dira, ba, erriko eragilean bat, ba haien perspektibak eta historia kontatzera eta ta berai etorriko dia, beste beste eta hor azalduko digute azaldu digo berai eh, bueno eh? un comunicado arabera ba hori izan dezakegu ez da lagongo bazkaririk baina bai poteoa kamisita kongo dia 10 eurotan daude cierto, bukatu da ya eskatzeko aukera. <laughs> Kamisetak ia ya a ia saldu da. Bai, eh? eh eskatu ditugu eta ber, aurtengo Ahora tengo da. Berdea da. Bueno, purita, eh? Ziproitarrek eh. egin dute eta... Berde la verga, edo. Edo verde picoleto. Es, verde eh, picoleto. Verde constitucional, etzen <laughs> Verde Irish. Sí, que ah, se va, bueno. va a ser para verde lejos, a ver. Verde. <laughs> edo teco, verdejo bat. Verdejo. Bai. Ordan justo si, egon ziela eh, hori irudit, iruditu bastante heavy, erasuen bueno, parrafoa. Erasua baino esaten dute berez... Irainak eta... E, eh, eguna jaio zela beste filosofia batekin, eta urteen poderioz ere, ba, galdu dela eh, edo kolektibitasunaren eh, figura, ordune gizarte individualista honen arabera, ba, jendia egiten du ordein du amare eh, zea, kamiseta eta aztu egiten da ba, lanari, eh, lan kontzeptuaren aurrera. Vamos, ba. galdu dela betikoa, ba, egiten bere gara egiten zana, ba, juten zea Baskari popular batea, eta laguntza ezu jasotzen, ezakitzen, guzti eh, hortaz. Ez bai, bai. bezero bat bezala, baizik eta, bueno, parte hartzaile bat, nahez ba, eta jende pila batek, lan pila ikaragera indula, baina zura aportazioarekin, baina jende askoren jarrera, hainbeste, azitzean, e, ba, sartzen da gero detarik gauzkalo eta loko jarreak, eta pues, eh, hortik antzikoan e, eh, arrazoien. Irakurikoet, ba, beste, bakarri. Bestea beste, ze baitare da, e, agian ez ikustea, ba, ber jende berria, edo, edo nora goaz, bueno, auskalo, e, gauza asko gonda daitezke, kontatuko dizkigute, baina guzti olako makro nietzako askotan, Zer, nintzago turen asierakoa, eta super, super ondo pasatzen, baina ja, gero makroadrilla eguna, e, bihurtu zan, niretzako Eta bia ni aspalian, oza, juten ez txon dagunera, gut nahi eta bar, eta laguntzen, baina nietzako egun hori, mm, ja zuen bere zea, orduan, egon ginen bere gara, jan baita ere aportazion zintziloiketik, ba, egiten eh, antzerkiak, esketxak, eta parodiak, eta hola, eta ba, bazkaldu ostean, eta eta jo que sé, eh, carreras de carros de Leroski. Eh, va venir Gabi genitula, jo que sé, bueno, Pues claro, eh, galtzen du gero ja, eh, ja da, buah, claro, bi mila bat du. Claro, ezagutzen zunean hasieratik gara holako ez dakiz gero hasitzen ba, doa, ba, bueno, orain agian ez daki garai bat iritsi zaien hausnatzeko edo bihurtzeko beste gauza bat, oes hori kalejira bat edo bai. mira, pues baita aukera polita bada, hoe kalejira bat egitea. Eta, venga, eh, jende guztia, pues bueno, va ba, va hor... Bai, bueno, ba, baitare, baldin baldin baldin Auzolanean eraikitako espazio aske libre, feminista, ez arrazista, ez homofoa, ez homofoboa eta euskalduna nahi genuen kuadrian egunean ere. Ez dugu euneko eunean lortu. Auzolanean ari zirenekiko errespetu faltak, jarrera matxistak eta euskalarekiko gutxi espenak jasan ditugu besteak beste. Eta ez, txosnagunean ez dugu relakurik onartuko. Hmm. Hori, hmm. paragrafo hori blata bai, bai, bai. irutu zitzaidan. Bai, Espero dugu, hmm. eh, hogeita bateko elkarrezketan pixka bat aklaratzea, ez? Nik uste Sakontzea, ja, bai, ja, goita api egun geratzen zian, mm. geratzen geratuko dia, ez? Koaren egunako nik uste, mm. ba, pixka eta esplikatu behar dutela pixka bat ere, baina bera jen obereako, ez? Ez, ez, ez, cuentas, kuentas, baizik eta jakiteko, bueno, haizu ez egertatzen mhm. da, eta kontrastea, laguntza barbarik mazizute, bintzat, gurekin kontatzeko, mm. ez, hortatik. Bai, transformazio bate emango du, eta, bueno, ba, aian ez, ikusiko da. Ikusiko da, bere ez egizatea pixka. Hoxe, hoxe, da. Ongi. Bueno, Urrengo puntua, ba, da, ba, ezkibel. justo eh? musika... Ah, borke, parkatu. Musika galditu, zai. Bukatu inda. Ah, ore, ah, vale, orentxe, orentxe, vale, vale. Musikoa, venga, hasi. <laughs> Eske, bai, pues, beitu, ba, gaina, lezatarrak izan da, oh, ba, ba, ipatu deta ziren, ez, ba, justo igandean, izan zan jaizkibelgo mendimartxa antimilitarista, <laughs> berandu ditxe nintzen, okertu nintzen orduarek, hori bete jo nintzen, total, galdu nuen, beste urtetan egiten dute, gildiune bat, e, igoeran, xorro lurra, xoxo lurra, xoxo lurra, ibilbide hortan, eskerrik asko lezokide, igotzen, oh, ba, Hor, e, bat zeuden, esklabuen e, barrakoiak. TFGA horri buruzin dut E, bai. bai ostia, bat zeona. Oh, <laughs> bai. ba, ni galdu nuen, geldiune hori, normalean egite dutena, eta gaina, bai. eske aurten, ja, dena pixkat moldatu da, ez? Bai, gaina pues, garbik eta inberria dago, bai, bai. Komentatu, komentatu. Bai, nik ezin izan un egon lanagatikan, eta minio bestela jungo nintzen, bai. Mhm. Eh, hor mm -hmm. jaizkibelen egia zain ja jende gutxik daki, e, igotzen aize betiko ibilbidetikan eskerreta gora, bado leku bat e, bere garaian trabajadore deituak, e, esklabuak zirena frankismoarekin, ba, aguda zibilan arrapatuak eta erregimenaren kontrakoak eta zirenak, ba, nolabait, hartu eta egin izan zen errepidea. errepidea ba. eta gero beste zenbait fortifikazio eta bar, bai. Egin zuten adiez e, eh, lesokoa bino bai e, eh, merkadona ondoko eh, errepidea horro jartzuneak ajuten eta ebai beraiena da, eta bar, bai, bai. Osea, e, jaizkibeleko errepide guztia dena esklabuek. Bai. Wow. De hecho, ikusten bat zuten... Aritxolegikoa bezala. Aritxolegikoa e, lesakara di Aiak barri. Bai, bai, bai, bai, ikusten bat de hecho, jaizkibelekoa, jaizkibel baldin bat triangelu bat, daka itxasora begira. Zergatik, hortikan izkutatu zitezkelako, E, arrapatzeko tropak sartzen baziren, ze Pirineotako e, fronte guzia, errexena sartzeko tropa asko da irunekoa. Orduan, e, mugitzeko ba, tankeak eta inork ikusi gabe jartzen ziren e, eh, itxasaldetikan, eta hola azpikoak ez zuten ikusten. Eta horregatik handago izkutuan claro. errepide, bai. Ja. Iparraldera begira. Ari gara, Doniban justo termikazioa goen. Donibanetikan ondarri bira, Guadalupera. Karretera guzti hori egintzuten bere gara. Bai, osea, zulatu errepidea jarri Zulat, dena. Zulatu, dena, etxe gondez da zu. Eta zelako baldintzetan, ze aurreko mendimartxetan, eh, karo, lekua zegoen sasia janda. Osa, egia esan ez, eh, eh, nitu itzen ziren e, eh, muro batzuk edo arresitxo batzuk, baina, eske berritu dute ez dut ikusi, bai. baina, e, ora ipatzen zuten, berreun, irureun, ez dakit, zen da, gehiago, gehiago, sartzen ziuz olako espazio txiki bai. batean, horbertan zaudela ikusten. Imaginatzen zu, mekago indioa, azinatuak, eta gero gainea, obretan, osea, obra tartean, arrapatzen bazitzaien kriston eurizaparra da, imaginatu, intemperian, imaginatu negua. Hor, goian, hor, intemperian, hor, eh, osea, jende asko hiltzen zan, bai. daki zer, tabar, bat. zen, Marcelino Camacho klasiko eta bera kontatzen zen. Hori da, hori, uste eta, bai. eta hor, bizi, bai, atera zan bizirik, eta, eta hor egon zan, eta hor, eh, kontatutzen zen ziguten, ba, nola, zanja batean lo egiten euritan hasi eta asko asko eta askok e, e, loi uretan, uretan. Osea, increíble, osea, tablako zeak. Eta bueno, geldiune hori ondoren ja arrapatu nio ja goiko kanpan. E, hau dago, ba parkina dagoena gero militarre ba, tiro Hori da, pizkalenago dago parkin handi bat, hor ba, justo iristean, ja, tekitisa doinua, ba, justo iritsi nintzen e, pixka eta minutu batera, hola. Eta hor grabatu al izan nuela, ba, a, e, ba, bueno, ba, komunikatu bat e, irakurri zuten, eta oso interesgarria, e, La Sapa de los e, liburua, bazuten bertan, eta gainea, kriston, E, aste honetan du da, kriston zea... E, movida. Movida bat, horrekin, ze aurkeztu zuten liburu hori aurreko larun batean e, kasildan, bueno, aurrekoan Josu kaipatuz, eskaipatu zuten, eh, hau ez dago grabatuta, eh, baina ja komentatzei zuet. Kontotu pixka zer da liburu hori? Bai, bai, liburu hori da, e, aperri bai jauna, errealeko, errealeko zuzenda, e, na, zuzendari nagusiena dena, Zia, presidentea, lehen Es, es un traficante de armas Bueno, traficante, no, vende armas bai. Pero legalmente no se puede decir traficante, ¿no? Pues ya ves Bueno, gero, gero, Eh, <laughs> bueno, gero mira, se te ocurre con la que Apunta tu bolígrafo aquí. Gracias. No, pues eh va, ba, claro, hor liburu hontan hainbat datu aipatzen dia zergatik eh familia hau eh Sapa du impresa, eh da la en la saga de los Aperribai da la Sapa de los Aperribai. Empresa Sapa da Sociedad Anónima Plasencia de las Armas. Sora luzen zeuden, bere gara... luzen da Plasencia de las Armas. Bai, hori da, zora luzen zeuden, Plasencia de las Armas, mugitu zuten eh, andoain horre... Eh, errepide ondoan, eh, nazional batek egitea hor gertu dagola. Eta hor dena egiten dutera, den, den, den, den, den, dena, dia armantzako. Osa ez dago beste zea, e, eh, hau txakirik, no, eske baita egiten dugu pastilla, que, no, e, ez dakiz zer, no, e, jok medikamentua, e, ez. Eta, bueno, ba, eh, kon, datu pila badaude, daude, demostratu. Zinek irakzi du liburua? Eh, aipatu zuen gazteiz, eh, godo gazteizkoak eh, kolektiboa. Ah, bai, eh, Euskal Herriko kolektibo antimilitaristak. Eta uste gazteiz, o gazteizkoak olako, uste eh, bai, aipatu zula. Bai, ehatzen duan, ehatzen eh, Gero, web horri aldea igoko dugu, igoko de beste bigarren hori, eh, audio hori, zedia sortzi minutukoa, gaur, gaur doa eh, komunikatu daukaguna, ez? Baina, guzti hau aipatu zuen, osu interesgarria, eta justo, eske mobi kasildan, e, aurkezpen egin zuten eta atxalde hortan juno mentzala, liburuan agertzen dian irutipo, eta goian ezkerrealdean gazten agertzen den altan un Ibon Ibona bai erdian eh, agertzen agertzen den sobrinísimo o algo así ah, eta juntzan, de, claro porque sobrinísimo del presidentísimo claro eta ue teléfono teléfono Eh, ¡Ay! Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ez dakik guzin izango den, eh? Ni puta idea Ez a ber, orain kafrak lengoan nahi gabe kolgatu zun telefonoa <laughs> Boomer bat, ez? Entonazioa kontutan eh? hartzen Hemen dako, karo, lehenago kekok itzegin bar du telefonotikan eta hain maira sartuko du eta guk entzungo dugu goitikan eta guri entzungo dugu hemen Alright Ah, txirriz da! Chirrich. Uy, uy, uy, uy, uy, eh. a ver si anda la Wemen. Qué sorpresa, eh. Chirrich. A ver, bye, bye, Colga tú, a ver, colga tú. A ver, vai. Venga. A ver, bye, vai, caixo, caixo. Kaixo, es. Oh, Ai, ah! kolgatu! Ah, ez! Kolgatu! Ez, karo, kolgatu esatia. Ez, es, du, venga, joa! Berriro deitu! <laughs> Ai, pirritx! Ez que esan diot, eh, kolgatu. Keko hori esan diot kolgatzeko... Ah, deitu, deitu, a ver, deitu. Deitu, hori da, bere telefonoa kolgatu. Eh, eh pirritx, deitu, deitu, deitu berriro, pirritx. O txirritx. Ingo diogu, kontan zozketa, oza, guk deituko diogu... <laughs> <laughs> tipo ari, oza, oda ya en plan... Zozketa... Antizozketa. Antizozketa. Ez que no, izan da gure akatsa egia zan, eh? ez que... Bai, kolgatu, kolgatu, venga. Esan dio kolgatzeko gure <laughs> lankideari... Lankidea deite, deitu algea... Deitu algea... <laughs> Lankide, o kolega... Eh? <laughs> Eta segun lan egite. Eta Pasa bai. nomina, pasa, pasa nomina. Beti izan, izan dut olako gauza esateko... Kriston gogoa. Bua, cosas del directo. Eso, chirrich. A ver, txirritz, txirritz. Bai, bale, bale, bale. Venga, horrein bai, a ver. Bai, a ver, a ver, a ver, kaixo, kaixo, kaixo. Kaixo, txirri, a ver. Kaixo, gabon, hemen jende asko dozu zeinaten eduna, bestu harrak. Republika independiente. Republika independiente. Republika independiente, vale. Epa, epa, upa, zoiti. <laughs> Zer va, eso se nega. Hemen gaude gona pika Ba, hemen digan agur bero bat gona pika kuei. Au pachirris. Dale, <laughs> goar sale con la gutillei. Au pa. Ba, este joda tiroi, gure oro hemen engatu zaldiai. <laughs> Bueno, chirrit, chirrit. Zer nahi dezu? <laughs> La tarjeta... No, no! en plan, zer nahi dezu eta... esan bat dezu, lehen esan degun, esaldia? lia. Eh, esan bat? <laughs> Bai, bueno, a ver, broma da, broma da. Zer, nahi duzu? Zer nahi duzen? Zer nahi duzen nada, eh, kanta bajartia. Kanta bajartia? eh, eskarekin. Sarrera, iba. Sarrera, digamos. Eh, sarrera. Sarrera. Zer eh. nahi duzen nada, bajartia, ertzainaken esaiok kanta. Txerritx, entzun. Abestu. Hola, Rafael. Txerritx. Eh, begira, begira. Eperrak, eh, eperrak. Txerritx. Entzun, aitu pixkat? Garaela gurena Oin mozkor kuadrilla, zaitena da, e? Oin dio? Aitu pixkat, txirritx? Mordondo! Ai, bota! A ver, kantatu berdezu Eperraren lenengo pasartea Eperrak baditizi Erebie galak Baie tamiz Ekainak amar Bai e, Gero, a ver, Ez kolgatu telefonoa Ze ap apuntatuko dugu Zure zenbakia Badakagu, badakagu Ah, badakazute, bale, ba, pues ya está Bale, bale, bale, bale Apuntatuta dozarte, bale Fitxatuta Pegasus e, e, e, Egingo dugu diploma bat Eta aterako dugu argazki bat diploma horrekin Irratxa jaruko eta gero Gazteizen tarteko Gazteizen da, Gazteizen farra dago Bai, kristona, kristona Gero taxia ba. hartuko dugu gazteizea. Retorri, retorri, retorri, dukodik gabe. Hemen txegaude kutxin, kutxin. papel dunen, da kestan birua da. Hau, pala betxe. pasa kutxin, eh? Ondo pasa kutxin. Ez asko, kuadrilla. Rula, rula, rula. Rula, rula. Rula, rula, Gasteiz, bueno, eh, kapital zi. Bueno, eh, ba gaz. Hau, Venga, hau, patxirri. Venga, basarrea azkazu, urreko ostiraleako, donimaneako. Uh, Eongo, gora zintzilik. Gora, gora, gora, gora, gora, gora, gora, gora, gora, Bueno, bueno, vale. Oye. Gasteiz, capital artificial de un país singular, hacen las... <laughs> Potato! Historia <laughs> bueno, joko dute gaina herrera, Bueno, jaietan. Bueno, deitu dute, deitu dute, Bueno, charlo bat, eh, joder. Bai, bai, venga. Aspalian teléfono fijo batera deia egin ¿eh? dute. Agian, be, lengua aldian urte hontan. Ez dakite zer, zer, zer den telefono finkoa. aquí. ¿Eh? Esa aquí te la has en teléfono 5 watts. Ah, vale. Ah, ni fijo, esa de tal. 5, da. 5, 5. Fijo, tío, fijo. Fijo, o sea. Bueno, va ba, <laughs> lehenok jaizki belgo que en bukatzeko, bueno, eh? Bueno, tu banatuak. ¿Ser? da, apuntatuta daukago, zer? tu altuago. Ah. <laughs> altuago, altuago, musika, zer? Altuago ni. Altuago hemen ez zan entzute. ah, vale vale. <laughs> Ah, vale A ver, monitorea gehiago dara ez dute. Vale, vale. A ver. Horrein bai. Bai, bai, bai. Vale, ondo, ondo, ondo. Bueno, ba, hori, ba, azkenia mendimartxa bukatu zan orgoian, eta irakurri zan komunikatu hau. Baina liburuarena oso interesgarria, eh? Atipua, por cierto, hori, sartu zara kasildara, ba, hasi zan astoratzen, esan ez, e, pena, pena, eh, joaki solia venir, kepena eh, ke pena lo que habéis hecho, en plan, eh, Claro, kakitzak eta, bueno, e, movimiento antilimitaristako jende asko zegoen ba, aurkezpen hori antolatzen. Sartu zan, astoratzen, insultatzen, e, malas formas, e, en plan erdi mehatxa, bueno, a partir de que pena, a partir de ahora este lugar, a saber qué pa, pa, pa. Plan, eh, eh, amenaza. En, en bai, plan, chulo, chulo, eh. chulo, chulo, eh, eta, eh, bera zan, gaina, liburuan agertzen zana, portaban, goian ezkerra aldean, gazteen agertzen da. Bueno, gaztena, dauden, dinosaren artean. Erdian, eh, ez aquí, eta gero, bai. Bai, bai. Ba, Olako liburuak hain modan jarri dia, eta haute beste bat Florentino, Pérez, Pérez iburuz, bai, eta... El Fonsi Loaza... Fonsi Loaiza, bai. Loaiza edo, bai, idazti du... Auztar zelaietak, hemen irratian, ba, ja, iru lau aldiz eh, elkarrezketatu izan deguna, eta hola, ba, ja, lau liburu azken iru urtetan, eh, egin dituta baita da, periodiz ba, investigazion bere garaiakoa, Pepe egundakoa, ordi beltzan, eta bai, eskerra dago laulako jendea, liburu horiek egin dutena, Kristo ondatu pila hor aipatzen dira, Horun, errealeko sozioa direna, pues, bueno, kontutan hartu hori ere bai, ba, zure txartela Alper. <laughs> Eh, bueno, ba, deno korrentzen diogu, ba, no si kontrasan ahi jugula, eta hola, baina, bueno, jaketea oso ondo dago. Gero al Pepe Rey ez ditzaion Kakotxen artean mm. edu, edukizun istiripu bat bai. frenoak titulako moztuak. Mm. Eta bai, gehatu zan e, gurpildon aurkian eta bar, porque bai, tu buen accidente de frenos. Bizitza zeharo, eta hori austartzen lai eta bere itzaldietan e, eh, beti aipatzen du. Eh, PPR figura bera oso gazte izan. Horren inguruan ez ez egon ikerketarik ez da zer eh, ez, ez? eta eta ateratzen bada ez da e, ondoriorik izango hori <laughs> argi dakagu denok. Impunidadea e, Espainia da in, in, in, inspunitatea. Inspanietate. eguna. Bueno, ba hori, ba azkenean jarriko dugu komunikatua eta gero zerekin gatoz, mm, Zer, secretario. Eh. <laughs> bueno, gero gatoz, listo. Gero agian, Venga. jagoaz abestiarekin, eh? Komunikatu eta abesti, porque agian bestela. Guazen. okupatzaileekin izandako gatazkak eta tentsio egoera zuzenak amaika daude gure lurraldearen historian eta egungo testu inguruan. Tartean, altxasu eta bardeen kasua ezagunenak izanik. Zoritxarrez, jaizkibel militarren gatik okupatua izatea ez da salbuespen egoera Euskal Herrian. Baina zein da haiek azabaratzen izateagatik lezoarrok eta ingurutako herritarrok pairatu behar ditugun kalteak? Lurraren privatizazioa, izadiaren suntsitzea, heteroseksualitatea eta matxismoa oinarritzak dituen antolakuntza bultzatzea, gizarte burgesaren babesa eta herri xearen eriotza. Biolentziaren kultura, diru lapurreta, teknologiaren erabilera antropozentrista eta elitista. Haiek luraren jabe direla uste duten honetan, haien autoritatea zalantzan jartzen duten beste dinamikak txikitzeko premia dute. Eta hori praktikan jarri zuten iazko urrian. Guardia Zibilaren laguntzarekin txabola bat botata. Herriaren eta lezoko gazteo naixialdiaren zati garrantzitsu bat, elkargune bat, eta jaizkioelekin dugun kontaktua moztu digute horrela. Argi dago beraz, indarrokupatzaileak kalte esterik egiten ez dutela zabaratzen. Bertako izadian eta herritar guztiongan. Honek hausnartzera garamatza. Nolako harremana izan nahi dugu jaizkibelekin? Nolako mendiere mendieredua jarraitu nahi dugu? Nolako kudeak eta eman nahi diogu? Goazen bada, garaibatean izan zen amestia berreskuratzera. Bertan topatzen ditugun sendabelarrek duten indarrari garrantzia matera. Natura biziarekin harremana berreskuratzera. Gora jaizki belerriarena. Bia, o sea, berandu goaz, porque gaur ezin dugu iratsaioa luzatu hemen lan kontu gatik eta bat. Lan kontu gatik ezin dugu iratsaioa mugitu gora. Iratsaioa ez da. Ah, vale. Mira, gimnasia egiten ze ondo itza egiten zen. Eta hori, <laughs> barduan pizka presaka. Oain, ingo dugu Franziskaldiaren aurkezpena, abestitxo bat eta gero ja itxiko dugu eh sezio juridikoakin. Ba, Franciscaldia hemen horetan eh LGTB mailak egindako programa bat da. Eta hori, justo, arotasun hilabetean prestaturitako ekintzak dira. Gaur adibidez, egon da R, e, e, antzerki bat bertxotan nena, oso polita. Gero, ekainak zazpi e, zineforuma ingo da, ekainak amarrean Francisen e, erketaren urtorrena da, ekainak amasei ipuinkontaketa, ekainak hogeita bost, tasmariboio kale gira, eta ekainak hogeita e, ingo da hor manifestazio bat horretan. Mm. Mm-hmm. Eta, bueno, justo e, abesti... Justo, egon naiz nire lagun boiera batekin hitz egiten, justo lehztokoa da. Eta egon abesti buruz hitz egiten, eta e, eh, bializkit abesti batzuk e, jartzeko batzuk mitikoak ezak zer. Baina justo, bi, biren deskriptzioa horrela, horrela izan da. Ez dakit zuen irratia zeku tretasun nibeletan dagon baina abesti hau pura fantasia. Así que hau jarriko dugu ertzioken... Eh. pa que lo eh? flipeis. Ertzioken kutretasun maia adierazteko. Gonapeka kutzi dut, agero hauek gainditu ditu igute. Eh. Abestia da... <laughs> Lo bueno pa'l final. Hetero, pero... A ver, ze moduz, ze moduzko abestia dan. Venga, eurre. Hetero, pero! Pero, pero! La Me está perreando poliamorosa. Suave. En el ceseo la revoltosa. Y me baila muy cerca hasta abajo lenta. La noto demasiado cariñosa. Ella me pregunta cuando me di cuenta. dice que ella siempre ha sido abierta. Que me entiende y lo respeta. Que en verdad con ellos siempre sé que a medias. Dice que de tanto feminismo, al final se va a pasar a la otra acera. Ay, mi madre. Ay mi madre, ¿qué quieres que diga? Pues bendito sea. Y es que hay algo que me hace sospechar. Dice que se me nota de lejos y al andar. Y eso solo puede ser por una cosa. Porque ya tiene bollo radar. Lo que yo te quiero hacer no lo hacen las amigas. Bueno, en verdad sí, las dos somos feministas. Yo voy de chulilla, pero me intimida. Y quiere que la lleve de fiesta a la arena. Pero poco a poco, nena. No quieras meterte tan deprisa en la secta, ya verás que esto es muy diferente. Si no tienes ganas, no pasa nada. Trabajo de cuidados en la cama. No quiero hacer de esto la típica historia. Ya me ha dicho que a ella le gustan las personas. La he invitado a casa a ver habitación en Roma. Me insinúa que lo quiere hacer, oye. Pero sin arnés, con amor, quiere que sea su Shane, di el conoce todos los clichés. Yo no quiero que esto acabe como la vida de Adele. Pero está tan bonita con mi camisa a cuadros. Quiero pasear con ella por el barrio. Que venga a ocupar solares abandonados. Que ella es muy hetero, pero se está enamorando. Dice que es hetero, pero tiene curiosidad. Dice que con todos los hombres siempre le ha ido muy mal. Me ha ido fatal. La tengo enganchadita, viendo Orange de New Black. Y ella es hetero va a desatar, va Dice que es hetero, pero tiene curiosidad. Dice que con todos los hombres siempre le ha ido muy mal. Le ha ido fatal. La tengo enganchadita, viendo Orange y New ella es hetero, pero en la fiesta va a desatar. Dice que es hetero, pero tiene curiosidad. Dice que con todos los hombres siempre le ha ido muy mal. Guapa. Ertziok Aholkularitza juridikoa aholkularitza. Bueno, keso, gabon. Rizaremen bai. keko. Keko… Ke Turra ematen boia juridiko txungoekin. <laughs> egin. nik irekurtzen ditudan tostoiak. Zuei emateko pixka xamurtuak, zer egiten dira Norbait egon behar da irakurtzen tostoi horiek. Norbait digeritu behar du. Eh, egun da mar, gaur irakurri, egun da mar horriko sententzi bat, pereza bat. Dara guztia, no. berdinaz. Bai, konstituzio, ba. Bueno, a ber, eh, azken aldian, egia da, atera dela, atristain doktrinaren inguruan, hainbat, notizi, berri eta enparau. Zer da, hori? Atristain doktrina edo deitzen diotena, bueno, nola ez, e, bueno, dakizuen ez, bere garaien esplikatu nuen, kosti, e, inguruan e, juten zara konstituzioa auzitegira ez dela botere judizialen barne dagoen e, eh, paitegi bat da, ez da ez da Ez dira epaileak daudena konstituzio auzitik gara. Orduntzuk egiten duzu babesea rekurtsoa, rekurtsoa dan paro deitzen da ere. Eta e, atrizain honek bere garaian, ba, tarteratu zuen e, rekurtsoa e, konstituzio auzitik ba, bere ustez, e, bere abokatoren ustetan noski e, esaten zuena ba prozesuan e, inkomunikazio prozesua egon zenean dakigunez e, terrorismo e, salatzen dizutenean edo egozten dizutenean ez dago ongi ez, ez ja egotzi ja kendu dute da investigau ja kendu dute mm-hmm. ikertua edo ikertze ikertua da orain mm-hmm. hori guztia por cierto aldatu zan eh, peperen auzio guztiaren ondoen ba hitz joko aldatu zuten da ja da ez dira auzi dira da. <laughs> joko retorikoa bai bai basicamente eta bueno ordun e, eh, bera investigatua zegoen eh, momentuan ba le crime edo da bueno ley de enjuiciamiento criminal da de prozesuan eh, de prozesu penalean erabiltzen den lege lege nagusia. Berak esaten eh, lege horre, horren ustetan ezin duzu erabaki terrorismotzat e, e, hartzen badin badizute, ezin duzu erabaki zure abokatua. Oda abokatua jarriko dizute, baina un del libre ofizio ordun e, tokatzen zaizuna ofizioko abokatua. Karo, beak esaten zuen eta arrazoi guztiz hori e, konstituzioaren kontra doa, baino baita ere Europako giza eskubideen hitzarmenaren kontra. Konstituzio osotegiak e, eh, batzi zuen etzokala eskubidea zele eh, inguruan ezin zenuen eraba, ezin zuen erabaki abokatua, orduan behin konstituzio osotegiak atzera botatzen dizula zure eskaera, orduan tartetatzen duzu demanda ba, bueno, demanda. Babes errekurtso hori, Bargatu, e, eh, Europako giza eskubideen epaitegian eh, Estrasburgo, Estrasburgo ko epaitegia, por ez daukala ester ikusirik Europako Europar batasunarekin, ez ezert baizik eta ze bueno, bai beste real batzuk Europar batasunak ez eta Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo egin mm bat deatzu zen, bueno, iritsi izan ara kurtsoa eta esan du Estrasburgok ba bere eskubideak eh, urratuak izan zirela. Orduan, bueno, bere baitan, ba, hori, e, zeukala e, eskubidea, ba, erabakitzeko zintzan, e, eh, bere, bere abokatua, inkomunikazio prozesu hortan, investigazioa mm, zeraman e, epaileak etziona utzi, e, nola ez oinarrituta lekrimearen inguruan. Total, bueno, doktrina tristrain inguruan, ba, e, hartu zuten e, kide eta kide horok, ezin izan zuen bere garaian, ba, e, abokatua erabaki, ez? Mm. Jende asko dago. Ordu mora zeten zuten doktrina atrizain horrek, bakarriko zuela, kriston aldaketa, eta ekarriko du, berez. E, eh, sententzia asko, ba, nuloak e, tarte hartuko, bihurtuko dira, ordu bueno. Mm -hmm. Eta ze da, bueltatu da berriz ere, e, bueno, auzitegi gorenak, etzekin osongin hori eta bueltatu da berriz ere konstituzioa zitira. Hor, pelota pasatzen dute beraien artean, ez daketelako songi hori interesa daude nola, bai. no, no, ez bai. berez, eh, Espainiako gobernuak ez dunezan e, eh, ara tristain izango zela bakarra e, libere gehiatuko zenak dok, horrekin. Bai, horretarako mugitu dituzte, ez gogartu behar dugu konstituzioa ez dira, nizan dudan bezala ez dira epaileak, baizik eta dira jurista batzuk, mm. Mm-hmm. erabakitzen dituztela, ba, momentuko gobernuaren inguruan, ba, orain dago gainera dago 70, 60, 70, 30, ez? Pepeko juristak eta PSOEko jurista, bueno, bai, bai, bai. bat dira neko reaccionario más que eta ordun erabaki dute, ba hori, e, salbatzeko egoera atzera botako dugu Europako e, hau eta esango dugu, ba, bueno, gure zuzenbide normatibo propioaren inguruan ba, atristrain ba, honek, ba, ez zeukala eskubiderik, erabakitzeko ezintzen bere abokatua. Karo, ze, Europakoa ez da imperatibo, bai, bai, imperatiboa da. Ah, bai, eta bai, bai. bera saltatu egin bai, dute. Bai, bai, jende du, e, piramidea famatua da, ez, eh, konstituzioa dagoela goian, puntuan, eta gero daude, ba, legeak, lege organikoak, ez no sekeia, Bai, honez da gia, e, eh, kelsen piramideak berez, konstituzioa ez dauga puntan ditu, nazioarteko hitzarmenak eta gero dago konstituzioa nazioateko hitzarmen bat sinatu zen bere garaien bai, estatu bai. espainolak zala e, giza eskubideen eh, hitzarmena. Mm. Eta hitzarmen horrek da eh, dauka e, Juskogen ze izaera, hau da e, guztiak bete behar duena estatu guztiek eta gainera da e, imperatiboa da. Mm. Ordun ez da lehenengo aldia gertatzen da nere TFG gainera da hortaz. Minen beste kasu baten inguruan, mm. ba, Europak esan benetan egontzela e, babes falta bat, eta konstituzioak esaten dula ezetz. Hor dago beti tirabira batzuk, ez? Eta, bueno, horrein bueltatu da, eta egin dutea paño de última hora, esan dengo, bueno, pues, e, eh, politikoa mugituta, noski, hau dago, Dai. orkestatuta, e, pues, mira, pa que no sea tanto el bombo, berezik, mediatikoa, mm. egingo dugu apaino kutre bat konstituzioa, konstituzioa zitegian, eta esango dugu, e, doktrina tristain, dala, e, eh, ez dula inora jungo. Baina, emendikan urte betera edo, berriz ere egongo dira e, eh, babes errekurtsoa segurazki Europako auzitegian eta berriz ere botatuko da ja en plan Europa sanez aizue e, ja mas motel lijoa ah, eh hoy pelota pasatzen dira ordun botatuko da berriz eta nire ustez eta izango da ja definitiboa eh, onartu beharko dutela berez babes eskubideen babes falta bat egontzela Bakarrik ez eh, kasuan, beste askoren kasuan ere. Ja, mm. ara tristrain honek eh, e, justo e, omen zegoen donostiko alde eta e, zabaldu, zabaldu dute una orden de buski kaptura ira etxe eta Espanya joan da eta e, atxilotu dut donostiko alde zarrean, ez Bai, bai, juezes estrella eta horrelakoak daudenak, ba, egiten dutena da mm, media, medioak, medioak ba, ba, man horrelako protagonismo puntu bat eta salbatu, ez? Pues, bueno, así que la boca de Bona, urren gortean dira Estatu Espainoleko Alteskundeak, orduan, osongi dago ba, Zeateatzen duten egunkariek, ez? Kusi berko da, azte hauetan abert zeateatzen den Seguras izango da ez eh, Konstituzioan tiene la razón Ah, nik uste, claro, hain dia En la razón diren como... que tiene la razón <laughs> <laughs> En la razón, no Europa Que es más imperativo Hain dia, eh, Andaluziako Autoskundeak Bai. Bai, bai. Claro, beti dago Bai, noski eta esan du, eh, konstituzio auzitegia da politikoen auzitegi bat. Ez konstituzioarekin eta nazioarteko izarmenekin bat dato zen gauzak erabakitzen dituztera. Baina bueno, hor dago ikusiko dugu. Nik uste eman berdiko dugu sei jabete edo eta konturatuko gara benetan zer gertatzen den Europakoa ez dizuet. Da imperatiboa eta gainera da normalean arrazoi izaten dute. Ze gaina Europako beste herrialdetan horrelako kasuak ere gertatu izan dira, bera garaian e, Italian Brigada Rojasekin, Irarekin, Estatu Irlandasean ere nahiko horrelako vulnerazioak egon dira, hori, bueno, ikusteko dago. Bai, bai, Polonian Pablo González, eh? Polo, bai, bai, bai. bai. bai, bai. Iru ya bete gehiago, gaina. Bai, bai. da, da. da pixka bat, e, reflexio txiki bat. Bai, Ea zigertatzen, nik uste eh, hori, demora mamako diogula. Hor pelotaren jolasa dago, Eta ea, ea nora bukatzen duen. Hori da, hori da. Let's go! Records, komentatu dugu eskemen gidoian Eskrement, esandu, eskrement, Astrak, esan du, zer da hau? Eta hemen daude puntu batzuk agian ez, diguna denbora bango itegitea, baina guztu dago bat jartzen dula. Malagako udalaren logoa joñostian. Ez hori baio bai, aipatu gara gero. Zegertzatzen zaio goiari. Oie, metro, metro, metro, Egoia eta margolaria igual malagoko azan eta sakoia jartzen dut eta Metro, Donostiako metroa mala, metro, mala, metro, izan izango eh? eh? Tra tra. Joder. Eh. Ze ba, gertatu da? Ze gertatu da? Ba, agertu mendia Marquesina batzuk Donostin. Marquesina burgasak. Marquesina. <laughs> Marquesina, Marquesina eta Duquesina. La señora Marquesina, mirela. La, la duquesina también. Marquesina. ba, agertu mendia, mm. Marquesina berri batzuk, eta bean, eh, gazten du Ayuntamiento de Málaga. ¿Coloria urdiña? Bai. De sangre azul. ¿Qué te he dicho? Eh, claro, Málaga… La sangre azul. Hija de reina, hija de cura. Hija de cura. Aquí en Málaga en colore urdiña da, bai. Eta sal liao. Mm, uh, uh, Pero mala... Kolore korporatibo, hori da talde baten izena. Bai! Apuntatu tarko zineako. Oh, yeah. Kolore korporatiboa. Ah, aztunuk iasistia. Ah, vale, vale. vale. Kolore no, korporatiboa. Plan, ideia bezala. <laughs> Oie, con apeka olako gotikan, jo que sea, Euskalo. Edo entzule bat entzako. Korporati... Denok, denok eh, korbatarekin eta traje ejecutibo. Kolore korporatibo. Korporatibismo azul. Korporatibismo... Eh, bueno, bueno, de etiqueta azul. Bai, hori, ez dakit. Mamala aquí, Tori. Bai, bai, bai. bai. Turismo bye. turismo arekin... Dira, bueno. Turismo ariguiño bat, edo? A ver, a ver, agian donosti dago... No da lo edo malagakin, bai, euskalo. Hermanao, eh? Donosti dago, sakaka bat eina. <laughs> Lanian tokatu zaitiru egun edo lago, me kago en dios, hor sartzea, izizkoa da, zenbat giri dauden, ja, bai, bai, ja, ba, increíble, osea, petatu da dago. Eta lotxaga asko, eh? Egun amazagon lanean, eta postaria da zarrekoa, eta hartu zuten, tipo batek, giri batek hartu zion eh, eskutitza, eta irakurtzen hasi zan eta parrezka dio. Mm. Eta nengo kontatu zean lagun batek ere, super gaizki gertu datu jola, langilei, mm, ba, gaizki esaka, no, ba, jendia nola dagoen ez? Subiditos. Ba, igual. Eta eta, e, eta ikusi beharko da, Euskaldunak nola dian handikan ere, eh? Ah, euskaldunak nola izango dian benidorren eta... O Jai barit dugu balkoi berriak donostin. <laughs> Bai, bai, balgoia, balgoia. Mira, mira Maria igotzean, bai, bai. Pues baita ere, eh, gertu zubietan, ez? Eh? eh ge, ge, gertatu da... Zer geltatu da? Geldiuneak gel esan direla. Baina zuzu kon, zu kontatu, zuzu bidali zenula? Eh, ah, pues bare, nintzen guatzen. Zer matan ditan, gelditu da? Iruro gaita... Ah, zu garte? Zeratzi, iruro gaita mar. Iruro gaita sortzi... Ah, pues irekin mobi... Ezkeni mobi haukate erazkin moduan. Eta sortzi aldiz gel, gelitu zan zubietako bai, eh? suposatzen da, bi, bizpairu aldiz edo, gehienez urtean zehar, ba, geldu inoren bat e, izateko aukera izan gara, ze, gero arrankea eta zaki zerta. Ba. Azkenean, efizientzia energetikoa, ba, baita ere, ba, hortikan etor daitekeela eta azkenean, ba, zubietakoa demostratu duna izan da. Ba, eske, da... Azkenean, ez da saltzen ziguten eh, eficientzia energetiko hori, ba, genekien ez zela izango, eta gaina ze botatzen ari dan, ze inguruko errekan, baitare, ba... E, bai, eguzkik atazun... Aterazan, ba, sustantzia zirela arrain pila, ba, kasualidadea justo galdune horietako zia batean, Pues se zenbat agertzen dira, zenbat geldiu nahi, irurogeita mar inguru, ia. La incineradora de Zubieta mm. sufrió 86 paradas en su primer año. Y pone, la normativa europea establece que este tipo de instalaciones han de funcionar en continuo con una o dos paradas al año a lo sumo para, para labores de mantenimiento. Bate y tal. De bata de 1 o 2 a 86. Está Eta inguruan gertatu zen arreka hortan, eta ez dakiz ser, bueno, ba... rañilla zile que ez dakiz es Ez es que gen, cientifikoak izan behar... Eh, baita ere, eh, no, ateratzeko konklusioak, baina hori va ja barrenekien, eh, ba, amabos urteko edo goi urteko, ba, lan bat egon zana, ez, ba, guzti hori zabaltzen. Ezagutu nuen hori, auzoan jendea pentsatzen zuenean, zela eh, hildakoak e, erretzeko. Incineradora bere garaian. Claro, bai, incineradora bere garaian, jendea, incineradora, que para quemar muertos, no, no, no, no, a mí no me a quemar muertos. Eh, no, no, que es para quemar residuos. ¿Qué, qué, cómo, qué, qué? Zer, es, Euskal Herriko lehenengo eh, krematorio horeretan egin zen. Bai, bueno, bai, zin bat bai, txorrada Bai? lehenengoa intzineetzen izan zen, Josu Muguruza. Ah, bai. Josu Muguruza Madrien mm. Eh, horeretan, intzatu e, bai, zen. Ah. Eta gero, la, ikusi dute... Bueno, telebistan ez dute esango nun, baina... Eh, Euskal Telebista batean, <laughs> muy obvio, eh, eh, kontra, o sea, kontra baino, eh, egiten zuten azan, eh, bueno, saldu digute, itxiko dituztela, eh, zabortik guztia Euskal Herrikoa, ezakizten urterako, pixkat, saltzen dute, alde hortatik nire ustez, da oso, da, eh, pozoina bezala, botatzen dute kafean, pixkanaka, piki, piki, piki, bai. baina zuko nartzeko, ez, eski, berraustegi, bai. beretan behar genuen, ez? Gide konturatzeko, eske, oh, karo, mm. hainbeste zaborrakin, ez? Oño, ba, ez zaborrak egi sortu, koño, <laughs> osea, Oixe. ez? Oixe. Gide, koño, errein berda, klaro, energia ateatzen da hortikan. Oh, yeah. eta zi, alditan energia atera dute, bai. Ai, hainbeste paradakin. Bai. <laughs> Eta gero gaino oso bitxia, e, ah, ertzatzarena, a ber, a ber esan, da, esan didatzuna, eh, Comenta tú, Vitartean, eh. el, alartekoak... Ah, el alarteco ve eh. déficits en algunas actuaciones de la erchancha. En algunas. ¿Solo? Joder. <laughs> Guay, es que claro, eh. cuando mañana lidiarte todas berroba urrena... Es que de todas menos una queda mal. Claro, es que... <laughs> Dakazu español en cuña, eh. Bueno, la hor cuña ori Topatu eh, Bilatzen ari naiz, eh, zu Ah, vale. Egin denbora, a ver. Baina ertzaina gure laguna dira. Karo, karo. Euska, okay. Espaina euskalduna nahi dugu. Hori da, ertzaina atxekin, eh? Atxekila, atxekila. Eh? Ez taldea bezala. <laughs> Ez, baina atea zain, hori dela gutxi, ebain, e, eh, jondu, garan ateratzen da ere, e, lehenengo portadan, e, eh, jartzaintzia berrogoi urte hurren, ez. Ba, Garanen portadan ateratzen, bai, bai. aldatu dian gauzak, ez? Kamarada, ez toinak abestezun, dola aldatu diren gauzak kamarada. Flipatuko duzut eta poda politika gogorra argitu nintzen ernaiko tipo batekin, Tene, hau eta hau, hau, nola ertzaiako gauza hau eta esaten zin, ba, eske, hau da gure estrategiaren barnean, ze e, nahi dugu ertzaina gure ba-, bare gure ganatu. Ez? Ba, doktrina komunistaren egon. Zantzian hori, flipatzen ez Ernaikoek. Ernaiko batek, eh? Gero, ah, batek, eta bai, berak ernaikoa da, gaina txapakin Eta <laughs> <laughs> txapa matzea bizka, baina flipatuta geratu nintzen. Eta zanio, eta benetan, estrategia zuena bali bada, zegatik kanporatzen dezute. Oye, sois tontos, tío. O sea, ez kanporatu, eh, ez, horrela. Pero hori, otegi, otegi, esan du, eh? Otegi esan du, nahi dugu ertzain euskalduna, zakizer, er, ertzaintzan er, egu bere ganatu, no seke, erregin. Ez dute zer eurbertzen egia esan. Berez, plazaratua dago, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, total. Eh, osea, izango dituzu elementu reakzional osai zure kusturi… Hau daukistu dute… Kaputik ikusten, eh? Bai, Hau daukistu bai, bai, dute daudela Kuban edo Venezuelan eta aldutela hor guerrilla bat sortu ezpainarekin. No, no sé qué pensarán. Bera, garaian, eh, Munipa batzu juntatu ziren, Euskal Herria Independiente batera, alde edo Gipuzkoan… Eta gauazin batzu… Ilos echaron a todos, no? <laughs> Ez, ez, egia da. Eta bere egiko hori behar igual, hitz egiten ari gara, ondela marra gauz urte, eh? cago en Dios. Esto no es necesario. Especialización. Ah, sí, vale, pues bueno, lo comprobamos. ¿Tú sabes lo que es la ley de seguridad ciudadana? Tú tienes mucho que aportar y por eso queremos contar contigo. ...de las furgonetas y en la rico. Ahora mismo no hay ningún, ningún altercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la rico, controla la situación. Tu misión, construir un futuro mejor para toda la sociedad. si yo tengo un problema, te, o me identifico aquí o te identifico en base, lo que tú quieras, tú decides. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la policía vasca y cumple con el futuro. Solana. Vamos a tirar a dar. ¡Ale! Vamos a tirar a dar. ¡Ale! Vamos a tirar a dar. ¡Ale! Vamos a tirar a dar. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos a tirar ¡Vamos a tirar alde zarrean, eh? Gertatu zan duela gutxi, eh? Ba, orain ba, lagun bat... Municipaio hori, eh, hau zan municipaio esketxa, eskatu... Ba, orain eh, lagun bat eh, San Juan goa duela gutxi, egondia lapurreta de xente, San Juanen, eta jundia ertzainin gana eta salatzea, ja, ma bigarren aldiz, edo saiatu sartzen alde sarrian, <laughs> eta jun ertzainen gana, eta esan, ba, esos magrebíes, pues, ¿por qué no os organizáis y le metéis una paliza? Eta olakoa, que sabe. Es que ricasco. Hostia, bai. Colaboración ciudadana. Colaboración ciudadana. Y racismo, ya. Bai, bai, bai, bai. Pues, oxe, municipallo na, ipatzen ez. Municipallo na, ez? Bai, bai, ostras. Ni preocupatot egon naiz, egon naiz de nago bilbon lanean azte buru laraumat eta eta la, ostira eta laraumatetan, eta gaude, bueno, ba, enpresa da azafato ekibin lan egiten dugu, eta azafato ditako batzuk, ba, zian ingenorok, bueno, dana zian titulatuk, e, eh, esatizuna, jo, jo, ongi, eta ez dakizu, eta hortazen lan egine zu, eta ez, muni pasartuko naiz. Eta ginenetatik, nintzat bakarra ez nuera nahi, eta flipatzen. No, es que ser municipal de Bilbao y no seke, eta... Hostia, dio, hostia, turkizuna, Pues ni bat, jan dituzu lau urte, genetza zara erreixa. Ah. Pues ni marijaia ez nahi dut. ¿Eh? Bilboko marijaia. <laughs> Flipatzen, de, eh, txabal. Horretako marijaia. bueno, dauzkago iru minutu agurtzeko, jartzen dugu abistetxo bat pixkata, pixkanak agurtzeko, eta hori, ba, ez? Mira, azkeneko, eh, irakuriko de justo, hain bidali pankarta bat, justo hor eh, etxean eh, Oain dela gutxi jarri dute porque, Camineros claro, Gabier, ah, bai, Zer idea, no? Claro HTak aldiriko trena kaltetu du El TAP ha dañado al tren de cercanías HTA, TAV, terrorismoa da Ari dia Ez dago atzen duain dela Ilebete batzuk jarri ginutu lakuña Por el bai, eh, bai, ampliamiento de egon guztiela, la para Ampliamento de vía. Ari dia vía ampliatzen e, tende alta velocidad, hortik or, azartzeko. Hori, eta guzti hori ikusten dugu, justo gabierrota eta trenbidearen paralela guzti hortan juten dana. Pankarta berri bat, atea da, hortikan. Bai, bai, bai, que pasada, bai, bai, sekulako trizkantza, bai, bai. Bueno, ba, bugatzen jungo gara, bueno, ez da? Hoxe, ba, oie, mila esker, mila esker, mila esker, mila esker, mila esker, mila esker, mila esker, Etorkizun oparoa opa dizuegu. Mi esker, berdin, berrian, barkatu eta bolo asko ateratzea hau da hontan eta bai ez negukoak ziela esan dute eh? <laughs> bueno bueno baina uda udazkenera bai. enteratzen udazkenera begira konapea notzarekin <laughs> hori da <laughs> ez dite ez etzik esango udara ateratzen bali bada eh? ez zerbait eh? noski noski hombre claro babak izuten zuleo babak izuten festan bat eta nahi zuten norbait hartu hemen dituzu egon apekakoa proiektu berriakin a ba. tope, a bai, tope. Mil esker zuei guri itza emateatikan, eh, bai, asko eskertzen dugu, eta, bueno, zuen lanagatikan, eh, bai, mil esker, mil esker. Hau, bai. Epa, ete kasko. Bueno. Alkestu azkeneko bestia, Bai. Oikoa den bezala. Alabergako jaietan, vomito jozuen, niretzako sekulako talea zena. Me la, la que flipas. Baina bestia bezuten jo. Radio Terror. En la emisora muerto el locutor, la música asesina se ha hecho con el control. Hay terror, Malas terrores flotan en el aire. Y Sanga musu mucho bat, Brasil zirik, Etauda, hau La la emisora muerto el locutor. La música asesina se ha hecho con el control. Malas vibraciones flotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá.